a páni, pokojný večer všetkým vám, ktorí ste v správnej chvíli na správnom mieste, to znamená 2.2.2026 práve v spoločnosti Rádia Slobodný vysielač, pretože aj keď sa to v tejto chvíli iba začína, ja si vykladám nohy, chcem si eh, privodiť skôr pokojný večer a nie žiadnu galibu. Máme tu to hromnice, to je taký tradičný deň, keď si na Slovensku verný poverám takýto okamih od pradávna spájame so všeličím a keď bolo napríklad zakázané vykonávanie určitých činností, napríklad pranie v potoku, šitie alebo rúbanie stromov, pretože by ľudia na seba mohli privolať nejakú pohromu a hlavne silu hromu. No a v niektorých regiónoch bolo zakázané pracovať úplne, pretože kto na hromnice pracoval, do roka ho trafil šľak, respektíve zabil úder blesku. Tak e, toto si dnes e, odpustíme, aby sme to nepreháňali. Okrem toho teda ľudia varili na hromnice aj extra dlhé rezance alebo šúľance, lebo dúfali, že rovnako dlhé im narastie aj konope a ľan, No a veriaci, ty si, ty si zase na tento deň, ktorý je zároveň sviatkom obetovania pána, dávali posvedcovať hromničné sviečky, tzv. hromničky. Mali ich e, takmer v každej domácnosti a zapaľovali aj počas búrok, aby boli domy ochránené práve pred úderom blesku. Zapaľovali sa aj vedľa zomierajúceho pre utišenie bolesti alebo vedľa zosnulého počas e, tej poslednej rozlúčky, aby mohol v pokoji odísť. Na druhej strane obľúbeným zvykom bolo tiež šmíkanie sa a sánkovanie, tzv. hromničné sánkovačky. Čím boli dráhy sánkarov dlhšie, tým dlhšie malo byť aj obilie a konope. No na rovinách asi ťažko, tam sa mohli tak maximálne ťahať. Inak podobne cencúle mali predurčiť výšku klasov a dĺžku konope. Čím dlhšie cencúle na dome, tým aj bohatšia úroda. Tento meteorologický fenomén, ten je samozrejme známy po celom svete, najmä v nemeckých hovoriacich krajinách, ale aj za veľkou mlákou, v Amerike, v Kanade. A hoci sa teda volajú v rôznych krajinách inak, aj tak sa to všetko spája s predpovedou počasia. Ak sa napríklad Sisel v tento deň vynorí zo svojej diery a zbadá svoj tieň, zalezie naspäť, zima potom potrvá ešte 6 týždňov, ak svoj tieň neuvidí, tak jar je už za dverami. No a za veľkou mlákov je to svišť, v Nemecku, v Holandsku to zvykne byť jazvec, v Maďarsku medveď, ale ten princíp je v podstate všade rovnaký. Zo svojej diery teraz e, výjdeme aj my, aby sme si tento večer po štyroch týždňoch opäť vyplnili rozprávaním predovšetkým na tému zdravá výživa, telo, duch, ale aj puch, pretože inak budeme v tej nore <laughs> každý sám, ak to nebude ani o tom zdravom puchu. Ktože by len s nami potom do tej nory šiel, ak by to tam nebolo. Voňavé z Banskej Bystrice vám teda voňavý pohodový večer žila Peter Kršiak, ako druhý by tak mohol učiniť cez telefónnu linku. Hlavný protagonista, Peter Planieta, dobrý večer, ak sa počujeme. Dobrý večer, dobrý večer, pozdravujeme Banskú Bystricu a poslucháčov. Tak schválne, pán Planeta, ako ste to dnes v práci preháňali, nemám sa o vás začať báť? No, bol som sa šmýkať na sánkach. Tak... Joj, a, no. a, sa vám dúfam nešmyklo. Nie, nie, nie, nie. Bol ste tam sám, a... nebola žiadna kamarátka. Ono je veľmi zaujímavé, že keď človek fakt po, si vypočuje tie tradície, že ako ľudia k tomu prišli, tak niekedy to až je neuveriteľné, ako tí naši predkovia pozorovali to okolie a snažili sa potom tie vonkajšie vplyvy poprepájať, kdežto v tejto modernej dobe človek vidí, že obrovské množstvo vtákov letí smerom preč a on tam stojí, on to točí, namiesto toho, aby utekala zrazu taká vlna a prepáli ho, alebo iná katastrofa. A naši predkovia, aj keď povieme, že akej zaostalej dobe žili, akí boli zaostali, oni si kúrili drevom, my sme akí moderní, ale vyzerá to tak, že v podstate ten klasický sedliacký rozum väčšina ľudí prestala používať a prestala vnímať tie okolité signály, ktoré tá príroda nám dáva a preto vždy tie tradície, aj keď si človek takto vypočuje príbeh, tak ma to vždy zaujme, že ako vtedy v tej dobe tí ľudia premýšľajú a teraz keď zoberiete, tak bežný fakt moderný človek vôbec ani nepremýšľa, on si nevie poprepájať, on je odkazaný na to, čo mu ukáže mobil, aké bude počasie, uh, to je také typické, že keď už starší rodičia už to majú odsledované, že vždy, keď ma boli koleno, tak sa zhorší počasie a teraz syn alebo vnúk sa pozrie, nie, detko, počasie celý týždeň bude pekné a meteorológovia, takýto všetky tie odborné smery. No a od, o, o tri dní, ako povedal detko, obrovská búrka, zhoršené počasie a záhada. Mm. Ale, tak, sme... ale dnes tiež ľudia premýšľajú a spájajú si všeličo dohromady, aj to, s čím určité veci nesúvisia. Naopak, pretože mám tu taký mail, ktorý prišiel dnes o pol siedmej večer a týka sa tejto relácie. Peter nám píše, že kedy skončí táto reklamná relácia a koľko za ňu platí pán Planieta. To je tiež niečo, čo poslucháčov zvykne trápiť. Nielen pranostiky. Áno, áno, to je tiež jedna správnostik. Mm -hmm. A zoberme si, že keď, keď počúvate dobre, tak si vypočujte, a ako ten a, svet prirodzene funguje a opäť by som použil taký ten sedliacký rozum. A skúste sa porozprávať a choďte do nemocníc a skúste sa popýtať ľudí, ako dneska funguje zdravotníctvo. A teraz, keď to odsledujete, tak zoberte si, že podľa zákona vy si platíte zdravotnú starostlivosť a dneska prídete, chcete ísť nejak na, na nejaké CT, no tak čakáte 3 mesiace, pol roka vás bolí koleno alebo rameno a viem, že teraz jedna moja známa má maminu a tá má problém s kolenom, takže riešila, že operáciu, že už je tak opotrebované, že musí ísť na operáciu tak ona má veľké bolesti a termín je o rok. Takže hľadala, kde sa to dá lepšie, takže keď našla nejaké súkromné, kde to nie je súkromné, také úplne súkromné, ale také medzi tým, tak je to o tri mesiace. A ona si celý život platí zdravotné poistenie. A teraz, keď, si, keby, sme, keby som chcel byť úvodzovkách sviniar, začnem vyťahovať a začnem zberať skúsenosti ľudí zo zdravotníctva a naše zdravotníctvo by sa zrútilo. Samozrejme, to by Metrix nedovolil, takže by samozrejme akúkoľvek stránku zrušili, lebo to by bola obrovský negatívna kampaň, lebo tých skúsenosti, nehovorím také tie operatívne, že v tomto chirurgia a samozrejme plastická chirurgia dokáže robiť veľmi veľa, ale bavím sa o, tom, o tej základnej starostlivosti, kde človek, keď je chorý, kde po, keď potrebuje, že o niečo bolí, pícha, trápi, že ten doktor by ho mal správne navigovať. Len jedna taká skúsenosť tento týždeň z konzult či z minulého týždňa z konzultácie. Jedna pani hovorí, že kamarátka, ktorá má nadváhu, išla k, di uh, k, dia k diabetologičke a tá jej hovorí, že by mala schudnúť a tá pani hovorí, veď ja keď som ju videla, tak ona bola obeznejšia ako ja takže, takže reálne a toto... To, Som vám toto videl je... práve taký obrázok, kde bola na jednej strane obez, obežná dráha a na druhej strane bola obezná drahá. Áno, takže toto je presne obezná dráha, takže obezný doktor. Takže a, reálne a ja, ja mám sám kamarátov, lekárov, ktorí sú úžasní. A my žijeme v takej zvláštnej dobe, namiesto toho, aby ako ľudia sme sa vzájomne podporovali, tak my hľadáme, že do koho si pichneme, do koho, koho budeme kritizovať, namiesto toho aby sme sa zamysleli, aký lepší svet budeme robiť, a to už aj v Slobodnom vysielači xkrát zaznelo, že v rámci Slobodný vysielač sa snaží posúvať informácie a nie s každým hosťom musím súhlasiť alebo nesúhlasiť. Ale keby ste si vypočuli večerné relácie alebo vypočuli príbehy ľudí, ako niekoľkým desiatkám a možno sú to stovky ľudí táto relácia skvalitnila a zlepšila zdravie, čo reálne by mala robiť naše zdravotníctvo a starať sa o to, aby predchádzali chorobám, takže my nedostávame ani euro od jednej, druhej, tretej farmaceutickej firmy alebo od ministerstva zdravotníctva za, za to, že tu niečo robíme. Len ste neodpovedali na základné otázky, že koľko dostávate za túto reláciu, alebo koľko za ňu platíte skôr, áno, to, je, to je jedna otázka, a že kedy skončí táto reklamná relácia. Z mojej strany poviem iba vtedy skončí, keď ma to už s pánom Planetom baviť nebude. A z druhej strany... A, a jeho, keď, to nebude baviť so mnou, samozrejme. Tak, a z druhej strany, keď poslucháči budú cítiť, že im to nič neprináša. Alebo... A za tých, za tých uh, 12 rokov a viac, čo to je, tak asi je dôkaz, že pozrite si aj, keď sledujete klasické médiá, čokoľvek, čo v médiách, v televízore nefunguje, behom jedného mesiaca alebo, alebo jedného roka zrušia Takže ak táto relácia bola schopná prežiť skoro od začiatku slobodného vysielača doteraz, tak asi nejakú hodnotu pre ľudí má. Samozrejme, nemusí mať pre vás, a to už sme hovorili, že keď sa niekomu, napríklad ako mne, nepáči punk, alebo taký tvrdý rok, Mm. Tak ja nebudem hovoriť, že... Nepôjdete na koncert kapely, e, ja neviem, treba hej, iné, ka, iné, alebo... iné kafe, áno alebo zo, a zóna tam A. Hovoriť, uh mhm. -huh. A nebudem tam kričať, že zavrite ich ľudia, čo tu chodíte, veď to, čiže zoberme si, ale toto je vždy taký, že výkrik uh, ľudí, uh, ktorí majú nejaké zranenie a to zranenie môže byť akékoľvek a snažia sa poukázať, lebo múdry človek alebo človek, ktorý používa sedliacký rozum, tak vie si presne vybrať, to, čo potrebuje a to, čo nepotrebuje. Ja chodím na spustu prednášok a niektoré sú také, že 98% z toho som počul, s niektorými vôbec nemusím súhlasiť, ale ešte sa mi nestalo, že by som sa postavil. A, alebo po prednáške, že sa ma niekto pýtal, že čo hovorím na tú prednášku, tak ja hovorím, že otázka je, že na čo tam chcete ísť vy, ale ja si odnášam z tej prednášky toto. A ak chcete uh, si urobiť názor, choďte vy na ňu, ja nie som tu od toho, aby som to hodnotil. A toto by mal byť samozrejme nejaký postoj, Takže už sme ten, takéto maily tu mali stále. Mali sme, zoberieme... ale ja by som práve aj od Petra rád vedel treba e, návod, ako robiť rozhovor s niekým, kto sa niečomu venuje a zároveň, aby to nebol reklamný rozhovor, lebo každý rozhovor je reklamný a keby sme mali dodržať, že nič tu nebude reklamné, tak budeme mať ticho, lebo aj hudba je vlastne, e, keď sa pustí, tak je to reklama na toho konkrétneho interpreta ale ani by sme nemohli predstaviť meno. Čiže ani sme, meno nemôžete museli, povedať. No. Museli by sme to robiť uh, e, takže inkognito a samozrejme uh, ne, vlastne asi človek by musel byť ticho, lebo ak, <laughs> ak poviete, že... Je, aj, aj zlé slovo je, aj zlá reklama je reklama, viete? Lebo ak by ste povedali, že napríklad keď je to o zdraví, že mali by ste z e, mrkvu, tak robíte reklamu na mrkvu, veď, ale vy nemôžete Takže jediná vec ostáva, že asi začneme rozprávať o práne, to znamená, že netreba jesť a teraz treba len dýchať vzduch. To je najvyšší level strávania. mm. ale zase povie niekto, vyrobíte reklamu na vzduch. To znamená zase niekto, takže reálne čo vlastne povedať a nepovedať, mm. je to na každom z vás. Hovoríme to roky, každý z vás buď to s vami rezonuje alebo nie. Ano. Slobodný vysielač má desiatky relácií, takže vy si môžete zapnúť alebo vypnúť. A ak ste, a takých je viacero, že hľadáte, kde sú aké chyby, Výborné. zamestnal by som sa niekde v odbore, kde mám talent a dar vychytávať chyby a budem zlepšovať, lebo bolo by určite zaujímavé akéhokoľvek. A keď budeme robiť maratón budúci rok, kľudne Peter je pozvaný, alebo ktokoľvek neslu, nie, nie, nie je v súlade s touto reláciou, tak kľudne nech príde medzi nás, no. nech porozpráva, čo on robí, aké, ako vyzerá no, jeho To by nemohol, život. lebo už by si robil reklamu. Áno, ale teraz my nebudeme to posudzovať, že či to je alebo nie je reklama, mm. ale chceli by sme vedieť, akým spôsobom a on prispieva na to, aby tento svet bol trošku lepší, ako a, e, bežne funguje, lebo sú iba dve možnosti. Buď sa snažím a niečo v tomto svete urobiť, alebo sa len prizerám, ako sa to všetko deštruje, alebo robím a, e, tretiu vec, poškodzujem ho ako všetci ostatní. Tu sú len tri možnosti a my sme si vybrali tú verziu jedna a každý má právo si vybrať akúkoľvek. Že budem hrať mŕtvého chrobáka, že ja radšej budem všetko akceptovať, ale zase z akejkoľvek strany to robím. Mm. Už len tým, že chodím do hypermarketu, tak podporujem niečo, s čím nesúhlasím a keď budem zase vytvárať opak Takže každý má voľbu si vybrať cestu a je dôležité to, že je to váš život, vaše rozhodnutie a táto relácia <clears throat> nie je, že keď ju chcem počúvať, musím platiť, my sme vám dopredu slúbili, že vám zachránime a urobíme niečo a pošleme, donesieme. Čiže táto relácia nič nesľubuje, to sú tajomstva zdravia. Čiže pozeráme sa trošku z jednej, z druhej, z tretej strany na život inak, ako sa štandardne ľudia pozerajú. bo viete, zavolám si sem napríklad niekoho, kto na ulici robí výkopové práce a začne rozprávať, že na to používa krompáč a už robíme reklamu krompáču. Zavolám si sem nejakú referentku z úradu a povie, že píše to na hlavičkovom papieri, už robíme reklamu hlavičkovému papieru alebo že to dáva do šanonu, tak už aj šanon je tu spomenutý, to už je tiež ďalšia reklama nedá sa urobiť rozhovor, v ktorom niečo nespomeniete. Áno, dá sa, keď e, budeme robiť takýto rozhovor uh, cez telefón s posunkovou rečou. To sa dá. <laughs> To sa dá. mm. no, v každom prípade, ja by som Petra naozaj rád poprosil, že, že nech mi dá nejaký, e, nejakú tému a, a prípadne návod na hostia, že aký by tu mohol si sadnúť, aby nebol spôsobený reklamný rozhovor, že o čom sa dá rozprávať a nerobiť tomu reklamu. Ak má problémy s alternatívou, tak takých tu je veľa, problémy sa vyťahujú na svetlo sveta kedykoľvek. Dnes napríklad, keď som sa tak e, točil okolo témy Milan Lasica, lebo zajtra by mal narodeniny, tak e, som si všimol pri Jarovi Filipovi, s ktorým spolupracoval, že v jeho životopise e, pri tej informácii o úmrtí Jara Filipa je napísané nasledovne. Zomrel za počítačom ráno 11. júla roku 2000 na následky masívneho srdcového infarktu. A teraz tu je dosť dôležitý ten záver. E, bolo to výsledkom jednak nesprávnej životosprávy a ten, kto písal tento dovetok, tak nezabudol napísať a viery v alternatívne liečebné postupy. Ono je to zlé pustiť sa touto cestou, ale ja som si ešte nikde nevšimol, že by niekto zámerne dopísal, že niekto zomrel, lebo veril tradičnej medicíne. No a tu je to, že keď ideme do sedliackého rozumu, tak poďme. Kto je, keď počujete lekárov, tak lekári hovoria, že alternatíva to sú šarlatáni. A teraz poďme do, normálne do faktov. Je dokázané, a fakty, môžete si to pozrieť, že priemerní lekári sa nedožívajú viac ako 60 rokov, že priemerný vek lekára cez 60 nejde. Čo je zvláštne, lebo veď on by mal tomu telu rozumieť, má dosah ku všetkému a teraz je neuveriteľné, že sa toto deje. A, a ďalšie fakty, že zoberme si, že sedliacký rozum. Kto je teda šarlatán? Fitness tréner, ktorý nastavuje nejaký jedálniček, alebo nejaký výživový poradca, alebo odborník, alebo nejaký liečiteľ, alebo nejaký uh, pán doktor. Teraz, ktorý z nich je šarlatán? Ako to mám rozlíšiť, keď zoberem, že nepoznám tých ľudí, venujú sa pomoci ľuďom a ako ja sedliackým rozumom zistím, ktorý je šarlatán a ktorý je skutočný ten, čo pomáha a ktorý je obchodník. No tak obchodníka zistíte jednoducho. Nepovie vám, čo máte urobiť, zmeniť a len vám niečo predá. Je jedno, či je to doplnok, alebo je to nejaké nejaké tabletky. Takže keď zoberieme dneska tí, čo predávajú e, iba doplnky alebo lieky, no tak sú to obchodníci. Čiže dneska lekár z môjho pohľadu je obchodník, lebo ak by nebol obchodník, no tak musí vysvetliť, že aký má problém, akú má príčinu a čo by mal v stravovaní zmeniť. Ja som mal spustu klientov, ktorí prišli a doktor im povedal, že na toto všetko ste alergickí a čo máme jesť okrem toho? No všetko ostatné. A jedna pani, keď prišla so synom, tak bola veľmi smutná, nešťastná z toho, lebo ona hovorila, ja som si prečítal zoznam a tam boli všetky základné potraviny. Ja hovorím, pani, ale vy tu máte skoro všetky základné potraviny. A ona hovorí, no ja viem, a tak pýtali ste sa doktora, čo má jesť, a on doktor povedal, jasné, jedzte všetko okrem toho. Veď ale čo, pán doktor, veď tu máte skoro všetko. Čo, čo mám dať synovi? Ako má, da, má je z mrkvu s touto potravinou, s hrachom, to je všetko, lebo ostatné nemôže, lebo na to všetko je alergický. Takže reálne je jedno, že či máte titul pred menom a za menom, je jedno, akú máte odbornosť, dôležité podľa mňa sú výsledky. A teda, ak fitness tréner dokáže nastaviť jedálniček a, a zlepšiť život dieťaťu, ktoré má 2-3 roky, tehotnej mamičke, po prípade človeku v strednom veku alebo aj dôchodcovi, no tak sa vyzná v stravovaní. Ale ak dokáže nastaviť jedálniček len na budovanie svalov a nevie odstrániť nejaké zdravotné problémy, no tak je len tréner ktorý je odborník v rámci výživy na budovanie hmoty, ale nevie zabezpečiť, že či to budovanie hmoty nebude mať vedľajšie účinky. Ak je to liečiteľ, ktorý dokáže tomu človeku pomôcť, ale ten človek sa tam vracia, lebo nie je odstránená príčina a nepovie mu, tak je to takisto nejaká forma nejakého obchodu, aj keď on nemusí to tak vnímať. A Samozrejme aj výživový poradca ktorý vám urobí nejakú diagnostiku a predá vám a, nejaké potravinové doplnky a nepovie vám o príčine, no tak je to takisto. Ale keď zoberiete a keď sa budeme baviť, prečo sa na túto tému môžeme baviť a prečo sa môžem baviť ja, tak ja mám klientov od malých detí, mám klientov, ktorí nemohli mať deti a dneska majú deti, a mám klientov, ktorí e, detských klientov v strednom veku, v dospelom veku, mám klientku, s ktorou som bol aj v reflexe, ktorá mala smrteľnú plúcnú chorobu, do 7 rokov mala zomrieť, je pán, ktorý bral 25 druhov liekov a dneska nebere žiadne z tých liekov. A žije. Tak a žije. Mm -hmm. A potom sú samozrejme ľudia, čo majú 80-90 rokov a takisto sú schopní zmeniť svoj život. Takže podľa mňa niekto, kto sa do toho vyzná, a to je jedno, či sa volá Peter Planeta, alebo sa volá Joško Mrkvička, alebo Zuzka Fialková, je podstatné to, aké ten človek má výsledky. A poďme k e, takéto bežného sveta. Zoberme si už ste počuli, ja som ešte nikde na internete nevidel, že Bože, teraz ide byť koncert elektrikára, veď nechoďte tam, veď to je Karel Gott, veď on nie je spevák, <laughs> veď on je elektrikár. To znamená, ale celý svet ne, neriešil to, aké má, čo, čo má vyučené, ale aké má výsledky. Keď zoberieme Petra Sagana, neviem, čo on má vyštudované, ale... Či vôbec ho... stihol ešte študovať. Všetci ho berú ako malého a, cyklistického boha a všetci ho uznávajú a pritom ne, neviem, či má, či existuje, či on má vysokú školu FTVŠ, takže to asi pochybujem, <clears throat> veď môžete pozrieť. A, alebo Petra Vlohová, alebo kohokoľvek, kto má výsledky, alebo Matej Todd, alebo nejaký, samozrejme herci majú na to odbornosť, a takže zoberme si, že my kohokoľvek vieme brať ako poloboha a ja som nikde na internete za tých x rokov nevidel, že keď je niekto top hviezda, že má výsledky, že ho uznávajú, že by niekto prišiel a povedal, taký obyčajný elektrikár, to je, on by sa mal skryť niekde. A toto je na tom zvláštne. Ale robte už niečo iné a už už ste divní, vy nemáte, ako hovoria lekári, vy ste šarlatán, vy nemáte odbornosť. A pritom sa pozriete na doktora a má viac diagnóz ako jeho pacient, čo je zvláštne, lebo ja aj klientom hovorím, že počúvajte, keď vás posadím na prístroj a, si, a ja vám ukážem, aké ja mám výsledky, tak ja mám výsledky výborné. Keby som ich nemal, tak zložím svoju uh, svoju prácu a prestanem to robiť. Ja kdekoľvek, dneska som bol na masáži, lebo mi odporúčili jedného takého pána šikovného a ten bol prekvapený, že koľko vy máte rokov, že 50? No vy ste riadne pohybliví, že to, tak to klobúk dole. A kdekoľvek, keď ja som ku komukoľvek prišiel, aj keď som bol napríklad prvýkrát na diakome a parazity, kde sa merajú, tak ja som vtedy bol naučený, že ja som chalan zoravý, tak som bol vedený, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Takže ja som natankoval, jedol som špinavými rukami a keď som sa dozvedel, že sú parazity, tak som povedal, fúha, tak ja to budem mať asi riadny bordel. No a tá pani, keď mi robila vyšetrenie, tak hovorí, ja som taká rada, že ste tu, lebo mám dôkaz pre všetkých ľudí, ktorí boli pred vami a všetkých ľudí, ktorí prídu po vás, že akú neuveriteľnú moc má správne stravovanie a toto je podstatné. Nie je podstatné, aký máte papier. Mm. Pre mňa... Ja keď, človek... keď ste spomínali toho Petra Sagana, tak on eh, po základnej škole chodil na športové gymnázium v Trenčíne a potom išiel na stavebnú v Žiline. No, tak zoberme si, že tak stavbar je majstrom sveta v cyklistike a teraz ľudia ho uznávajú a nikto nepovie, že Sagan ja by som mu nedal, veď on nemá FTVŠ, on je stavbár. Ako môže stavbár? <laughs> Takže chápete, že akú to má logiku? To nemá logiku. Uh, je to o tom, že ak mám výsledky, tak môžem brať toho človeka, že v tej oblasti sa vyzná. Ak nemá výsledky, a to je jedno, či to je doktor, či to je výživový poradca s tromi titulmi pred, stromy za, je jedno, že či je to liečiteľ, a má nejaké výsledky, ale váš stav e, ste odkazaní na to tam stále chodiť. Toto nie sú podstatné argumenty, podstatné sú dlhodobé výsledky a keď si prezrie, len si pozrite, a teraz bude reklamné okienko, pozrite si stránku Elementy zdravia, tam si prečítajte recenzie, príbehy ľudí, ktoré mali rôzne problémy a potom sa poďme baviť o tom, že či robiť alebo nerobiť reklamu, lebo ak vidíte, kam smeruje zdravotníctvo a každý človek, a my to vidíme denne v predajni, že prichádzajú ľudia s vážnymi diagnózami, ale to už je neskoro. To je ako keď vám horí dom a vy poviete, pán planéta, zachránte mi dom, ja vám ho môžem sa pokúsiť uh, a uhasiť ale tie dôsledky už nezmeníme. To, že zhorela strecha, už budete musieť postaviť novú, alebo toto, toto, toto, toto. Takže táto relácia má e, úlohu, aby ste sa do týchto stavov nedostali a samozrejme, ak chcete, môžete sa do toho, e, tú, tú cestu si vybrať akúkoľvek, lebo je to váš život, vaša voľba, vaše rozhodnutie. A to viete, toto budeme mať vždy z času na čas. Podobné maily chodili a budú chodiť, tak ako sa to týka aj samotného slobodného vysielača, dokedy bude vôbec existovať. No ono by nikdy nevzniklo, keby tu e, tie základné médiá, tak ako v prípade Petra Planetu, tradičná medicína bola v poriadku a fungovala, šlapala ako švajčiarske hodinky, ale nefungovalo to, tak ľudia hľadali alternatívu a našli nás a keby no. boli spokojní s tým, čo vysiela slovenský rozhlas, tak by slobodný vysielač si ani neškrtol. No a zoberme si, že keď sa budeme baviť o alternatíve, o akej alternatíve sa bavíme, keď otec e, klasickej západnej medicíny Hippokrates povedal, nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojim jedlom. Takže o akej sa tu bavíme e, nejakej takej, že, že sme mimo, že to je alternatívna medicína. Na tomto bola postavená medicína, len ona sa vyhla a ide takým zvláštnym smerom a neviem, a ja, to, ja, to vid, ja som to videl pri mojom ocinovi, ktorý zomrel na infarkt, vidím to pri klientoch, ktorí sa fakt dopracujú k tomu, že berú tri lieky na srdce, tri lieky na to, že to je neuveriteľné, že vám niekto dá tri podobné lieky a vás stav sa nezlepšuje. Takže podľa mňa prejdime, že keby sme zobrali, že urobili štatistiku na Slovensko, koľko dôchodcov nebere lieky, tak tie, to bude tak možno 5% alebo 10% a zistíte, že tí, čo neberú lieky, tak všetci používajú alternatívu. A tí ostatní, ktorí chodia a používajú klasickú západnú medicínu, tak berú z roka na rok viac liekov. Takže aký smer je? Takže keď ja mám rád ľudí, tak som vybral cestu, že hľadám cestu, ako to doniesť ľuďom. A je jediné šťastie, že je slobodný vysielač, lebo keby to bolo akékoľvek médium, tak vám to už dávno odstrihnú lebo samozrejme tie médiá majú spolupráce s firmami, ktoré ich platia a tie firmy sa začínajú na F, nie ako Fero, ale všetci viete, že čo je to firma za F. Hmm. Dobre, mám pocit, že ešte to príde na pretras, ale keďže máme dnes aj celkom dosť mailov, čo možno Petra nepoteší, tak eh, by som ten úvod. Nepotešili ste mne, Marecku, ani <laughs> teraz, ja nemyslím, teraz nemyslím Petra Planietu, samozrejme. Tak aj, aj keď na druhej strane tiež nie sme radi, keď máme veľa v úvodzovkách písateľov, áno, lebo radšej by sme boli, keby mali radostný život a nepotrebovali by žiadne podobné veci no, riešiť. Dneska by malo byť prekvapenie. Ja som aktivoval jedného poslucháča, tak verím tomu, že tam ten mail nájdeme, takže potom vám poviem, ktorý to bude. Uh mhm. -huh. Dobre. Bude, sa... podľa, pardon, bude sa odlišovať od tých takých klasických. Tak. Uh mhm. -huh. No sám som zvedavý, či na narazím, ak nie, tak mi potom budete musieť ešte raz poslať. Ale e, ešte si vyskúšame našu e, Teamsovú linku, či anduláci sú v poriadku. Anduláci sú v poriadku, ale sú aj potišku, pretože mám sluchatka. Á, <laughs> Takže Miško, vitaj v našej spoločnosti. Pozdravujem všetkých. Vidím, že si, že si v plnej sile, pripravený s tabulkami. Presne tak. Tak, toto nám všetko sedí a skôr ako sa do toho pustíme, tak si dáme štartovaciu čiaru pesničku a bude to pesnička dnešného jubilanta, 80. narodeniny má pán menom Howard Bellamy. Ak náhodou netušíte, kto to je, tak stojí aj za úspechom nasledujúcej pesničky. those love nights. And there's a reason for the candle lights. Must be the season when those love rays shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under. It's loving embrace. Just feel thunder as it warms your face. You can't hold. and let your love show. And you know toto bol hit z roku 1976. Už tu bol spomenutý aj Karel Gott, tak môžeme to premostiť, pretože on ponúkol českú verziu s textom Mirka Černého a ono to malo názov Biež za svou láskou nech jej ať vzrůstá ten zázrak, který tam ospevoval a nech jej volně plát, hledej ústa, která máš tak ráda, s nimi zůstaň. Teď bys neměl spát do svítání, to je samozřejmě česká verzia, ale my vás eh, snáď udržíme v bdělom stave pomerne dlho, lebo máme o čom hovoriť s Petrom Planetom, ktorý je na telefóne. Áno, tu Sokol, tu Sokol. <laughs> a, a Andulák v Žiline. No pekne, ja som sa chcel prihlásiť ako orol a už som andulák. <laughs> No dobre, tak ty si vládca andulákov orol. Orol zo Žiliny. Tu orol, tu orol. No, tu je no, obyčajný. No, to, on obyčaj... by bol vládca. <laughs> A tu je obyčajný kršiak e, z Banskej Bystrice, e, ale rybožravý vták tiež sme, je... Sme takí traja vtáci. Áno, ale kršiak je skutočne vták, len, len, len je vzácný je v strednej Európe. Tak A Sokol nie je vták tiež? Je, ale vy nie ste Sokol aj priezviskom, vy ste len prezivkou. Aha. Viete, ja, som, ja to mám v priezvisku už ukryté. A môžete si dohľadať obrázok, inak som krásny, takých pekne, keď sa našuchorím. Ke, keby som bol, keby som bol Lord Edward Norton, tak vieš, čo ti poviem? Čo? James, zasa machruješ. <laughs> No, machrovať môžeme, máme tabulkový večer, máme dátumový večer, ale na rozbeh tu máme otázočku od Mareka zozvolená, bez dátumu, prajem pekný večer. Viem, že je to dnes o dátumoch, ale chcel by som poprosiť radu, aký postup zvoliť, keď má dcera zápal močových ciest. Tak tu by sme sa mohli rozbehnúť. No, zapal a vidíte, toto by malo poskytovať, e, ja to budem dneska Petromovým mailom previazovať, čiže zoberme si, že toto by mala robiť e, zdravotníctvo, čiže malo by robiť prevenciu, bezplatné poradenstvo, aby, aby e, sa rodičia mohli vyhnúť, chodiť s deťmi do nemocnice, čakať tam, prichádza štát o peniaze, Čiže je tam kopec komplikácií. Takže čo treba urobiť? Samozrejme, tam je chlad v tom močovom mechúri. Tak e, jedna z vecí, ktorá je vždy dobrá, je horúca vaňa. Čiže keď ste dievčatá, ženy, tak vždy, keď cítite chlad alebo také, že premrznuté, tak proste horúca vaňa, taká, že horúca, akú, aká vám je príjemná, akú znesiete, dáte do toho sol mm. a e, tá voda otvorí pory a ten chlad vystupuje. Samozrejme, ak už je tam zápal močového mechúra a sú tam väčšie problémy a väčšie bolesti, tak už treba používať medikamenty. Takže klasická medicína na to používa antibiotika, alternatíva na to používa koloidné striebro. Takže človek si potrebuje uvedomiť, že akú cestu si chcem vybrať, lebo keď už je tam zápal, Nedá sa to vyriešiť napríklad teraz už len horúcimi vaňami, ale tie mhm. vane určite treba robiť. A keď a, teda si človek vybere cestu, tak tu treba cestu držať, lebo to je častá otázka, ktorú sa klienti pýtajú, keď berem antibiotika, môžem to kombinovať s koloidným? Nie. Treba si vybrať smer, a ten smer, ktorý vám sedí a vyhovuje. Ja nikdy nikomu nepoviem, neberte to, lebo ja nie som zodpovedný za zdravie ľudí a tí ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja som nikomu nepovedal, že neberte lieky. Ja vždy hovorím, máte možnosť A, B, C. Vyberte si vy, je to váš život, vaša zodpovednosť, vaše zdravie. Mhm. Ja nie som liečiteľ a ani záchranca ľudí. Ja len Vysvetľujem to, čo som sa za x rokov naučil z praxe, čo funguje. Áno, devčatá, horúcu vodu chlapcom tiež odporúčite niekedy, že v horúcej, aby im náhodou sa niečo nevyliahlo. Áno, áno, tak, tak, pozor, hm. ale aby, ale aby potom chlapci nemali taký tenčí hlas, takže... Aj, aj to sa a, môže stať. Hey, hey. A potom sa môže stať ešte jedna z vecí, že sa nemusí vyliahnuť, ale môže sa to trošku uvariť yeah. a, potom, a potom tam môže byť problém vo vyššom veku. To hovoríme úsmevne, aby zase niekto nás ano, nechytal ano, ano. za slova, že horúca vaňa, že on, to je ale vôľ, on povie, že horúca vaňa, uvarili sa mu e, vajíčka a teraz, že, že toto ako môže nejaký odborník tvrdiť, že vy potrebujete počuť, čo tom, hla, aký je hlas. Viete o tom, že slova tvoria iba 7%, ale všetko sú tón hlasu, výška hlasu, gesta, mimika. Čiže aj vy nepotrebujete ma vidieť, ale vám stačí počuť a už viete, kam je to smerované a ako to je myslené. Čiže u chlapov, keď tam by boli že horúce vane, že keď prechladol a tak, tak tam sa môže udiať to, že môže byť potom problémy s potenciou, lebo mužom napríklad, a teraz pre pánov už v nejakom veku 25 a vyššie, jedna z e, nástrojov, ako žiť kvalitnejšie, dlhšie a vie vám tá potencia fungovať lepšie. Samozrejme, ak tam nie je zápal prostaty alebo niečoho, mm -hmm. tak je to studené a fakt veľmi studené kúpele, čiže večer, keď sa vždy osprchujete, na záver aspoň dvojminútová ľadová sprcha. Dve minúty? No, jasné. Tak alebo... Nestačí, tak, 10 lebo, sekúnd nestačí. Nie, lebo si zoberte, že v dnešnej dobe to tam všetci majú natlačené. Ideálne sú boli na tom škóti, ale zoberme si, že chlapi teraz nosia úzke nohavice, sedia celú dobu na tom, zohrieva sa to tam. A, takže... Niektorí tu... nosia tepláky, široké, plandavé. No jasné, videli ste už Škóta na Slovensku, takže... <laughs> Škód nosí sukňu. no, ja viem, ale a to je, ideál, to je ideálne chladenie teraz v zime, že mali by sme ako Škóti chodiť. Sukňa, <laughs> nič tam, a to, to viete, ako by sa rodinka tešila, povie, to, to je labuš. No ale keď už to... spomíname, že horúcavania a sauna môže byť tiež prípadne pre Marekovú dceru? Uh, takisto sauna môže byť, len uh, problém sauny je, že tam má aj hlavu a mm. tá hlava u detí nie je až taká dobrá prehrievať ano. a de de deti to tak až moc nevydržia, čiže tá vaňa je vždy lepšia forma, ano. alebo bývajú také malé sauny, ktorú napríklad aj ja mám doma, že sa posadíte a hlava vám z tej sauny trčí. Vyzeráte <laughs> ako, ja, ako via... keď ste... Nejaký... Obývačku takú malú nemáte, že sa posadíte a hlava von oknom. Nie, nie, takú nie. nemáme. Takže aj táto, toto už je napríklad lepšia forma. Uh mhm. -huh. Ja a... mám takú bundu, že mám tak, že si dám a hlava mi z nej trčí von. To, to je dobrá bunda potom. Ja, no to je tiež taká jedna z foriem sound, keď si to <laughs> oblečiete v lete, keď je 40 stupňov, tiež to môžete ako A môžete sa v tom dobre zapotiť. Len to by ste museli mať taký, že overal od nôh až po krk, uh mhm. -huh. takže... <laughs> Oteplovačky. <laughs> Dobre, takže toľko pre Mareka, ak by náhodou bola dodatočná otázka, tak kľudne. Tak prejdem teraz k príbehu od Katky, ktorá nám napísala následovné. Krásny deň prajem, dnes som si konečne sadla k napísaniu môjho príbehu. Viac ako 10 rokov načúvam svojej intuícii, že v tomto živote je treba robiť veci inak. Na tejto ceste sa mi priplietla vaša relácia a už 6 rokov som nevymeškala ani jednu. Asi pred dvomi rokmi som sa dostala do fázy, že som ich chcela prestať počúvať, pretože som mala pocit, že veď aj tak tam budú staré známe vety o kompote na polici, ale bolo to obdobie aj Petrovho planietovho posunu, pretože tam boli pridávané vety typu všetko je to o energiách. Kúpila a prečítala alebo vypočula som si všetky Petrom odporúčané knihy a začali mi docvakávať súvislosti. Pretože som si poctivo vypočula každú reláciu, urobili ste rozbor aj mne, aj všetkým mojim blízkym a tie opakované vety sa dostali do môjho podvedomia a začali ovplyvňovať môj život. Jedno veľké ďakujem za to, že ste neprestali a neprestávate, pretože sú to informácie, ktoré doslova zachraňujú život. V mojich 58 rokoch som pochopila, že je potrebné rozprávať sa so svojim telíčkom ako s tým najcenejším spojencom na svete. A div sa svete, ono ozaj počuje. Reaguje ako džin z fľaše, pripravené plniť moje príkazy. Je to neuveriteľné a niekedy až smiešne, aké je to jednoduché, ako opraviť svoje telo aj z tej najťažšej choroby. Lebo choroba je ozaj len informáciou od tela smerom ku mne, že v úvodzovkách dievča niečo robíš nesprávne. Pochopila som, aký je život nádherný a jednoduchý ak sa budem starať o telo, myseľ a dušu a že táto cesta poznávania nikdy nekončí. V mriežke mám tri sedmičky a mojim životným cieľom je sedem a ja až teraz začínam vnímať. Posluchla som Petrovú radu a už piaty mesiac jem všetko jedlo ľavou rukou a začínajú sa diať veci. To na Margo toho, keď v jednej relácii povedal, aby sme skúsili jesť rok polievku ľavou rukou a o rok bude z nás iná osobnosť. Zasa len môžem potvrdiť, funguje to. Keď som sa dozvedela, že som jinový oheň a že ak sa mám mať v živote dobre, musím byť šťastná, nerozumela som. Teraz už tomu rozumiem a veľmi sa z toho teším. Máte na tom aj vy dvaja svoj podiel a z celého srdca vám za to ďakujem. Život je nikdy nekončiaci proces poznávania a tá cesta je krásna aj napriek tomu, že sa nám stane všeličo a postretávame sa aj s nepríjemnosťami. Chápem, že neexistujú náhody ako také a že všetko, či už negatívne alebo pozitívne, si pritiahneme do života len svojim vnútorným presvedčením a nastavením. Ďakujem ešte raz z celého srdca a želám vám obom, vlastne obytrom, Krásny a pokojný život, pretože ste sa rozhodli pomáhať ľuďom a to je vzácne. Ľudia ako takí sú veľmi odpojení od seba a hľadajú to všelikde inde, len nie tam, kde treba, každý jeden u seba. Žiaden lekár, odborník ani poradca nedokáže urobiť nič, okrem jednej veci, že nás vie nasmerovať. A je na nás, či to začneme robiť. Vy ľudí smerujete a preto ešte raz veľká vďaka s láskou Katarína. No, čo na to povedať? Asi tu sa nedá... Pošleme to, to, pošleme to Petrovi. Áno, áno. Tu sa na to asi nedá nič povedať, že zoberme si, že Katka to zhrnula ako keby neuveriteľným spôsobom a, a tu máte všetci odpoveď, že keď potrebujete uh, nájsť odpovede, že prečo sa vám deveci dejú, a choďte dovnútra, ako to začala robiť Katka a tie veci sa vám prirodzene poskladajú. Samozrejme, na ceste, ktorou kráčame, môžeme stretávať ľudí a tu je opäť veľká vďaka slobodnému vysielaču, lebo ja tak či tak by som nejako krútil ten svoj uh, proces a to svoje vzdelávanie a vďaka slobodnému vysielaču, ktorý má ďaleko väčší dosah, tak tie relácie môžu ísť ďalej a môžu ísť do celého sveta. A tí ľudia, s ktorými to rezonuje, rezonujú, tak to vedia vo svojom živote niečo z toho si zobrať a niečo použiť. A vždy budem a to, čo hovorím, že pre mňa hovoriť, že pán je taký ste dobrý, aký ste múdry, viete, ja nepotrebujem ego masáž, ale toto je taká tá a, ako keby odmena pre, pre mňa, že vidím, že ten človek fakt to zobral, vyskúšal a zistil, že čo mu to do života prinesie. Takže vždy sa budem tešiť z tohoto a vždy budem sa tešiť, keď aj naši poslucháči, lebo ich je veľmi veľa, ale je tam taký ten škriatok, že a čo ja už mám povedať, veď ja nemám taký príbeh ako Katka, ale už len tým, že začal som si variť dlhovarené polievky, tak sa cítim lepšie a nemusím piť 4 kávy. Môže byť to, že vy niekomu zachránite život, lebo ak niekto pije 4 a viac káv, tak to je cesta, že srdcovo systém skolabuje. Preto sa oplatí rozprávať a kráčať a jednu takú krásnu metaforu mám, že väčšina ľudí bežných kráča s prúdom, lebo je to jednoduché, je to ľahké ale keď sa chcete dostať k prameniu, čiže k zdroju, tak musíte kráčať proti prúdu, lebo tam je prameň. Takže držíme palce všetkým, ktorí sa rozhodnú kráčať proti prúdu a to, čo vám relácia prinesie, ak, sa vám, ak to posuniete ďalej, je super. Vždy hovorím, ak by sme len touto reláciou zmenili a pomohli jednému človeku alebo vylepšili jednu rodinu, tak sa oplatilo. A skúste sa aj vy zamyslieť, že ako ja prispievam k tomuto svetu. Je lepší, alebo prispievam len k tomu, aby ja som mal lepší život. To nie je to isté. Takže držíme palce a ešte raz veľká vďaka Katarínke. Mm. Hm. Odletelo vám to, aby ste si to mohli prípadne aj vy ešte raz Ďakujem. prečítať a potešiť sa z toho, lebo pre takéto veci sa to oplatí robiť. Prejdeme teraz už k konkrétnemu dátumovému mailu a ten prvý budeme čítať, prišiel od Euky. Dobrý večer chlapci, v jeden pekný dníček prisnil sa mi sníček, že mám na vás prozbičku, aj keď nie celkom maličku, že mi rady dáte a trošku porozprávate, trošku bližšie o vzťahu medzi vnúčatami a deťmi, tu sa rimovanie už pomaly končí, takže ešte raz prajem vám príjemný dníček alebo už večer. Boli sme s manželom na konzultácii minulý rok, jeho rady sme niektoré zaviedli, prestali sme jesť mliečné, múku, sladkosti, ja celkom nie, moja dušička ešte nie je so mnou spokojná, ale keď mám chuť, dám si, kupujem si ich na Planeta Natur, Iné sa nedarí, musíme sa nakopnúť, lebo Vianoce všetko narušili a ten čas tak rýchlo beží. Manželovi sa stratil zápal chronických dutín, trošku sme pochudli a teraz chceme ísť na očistu podľa vás, podľa piatich elementov. Toľko o nás. Chcela by som vás poprosiť o bližšie informácie a vzťahy pre našu dceru Mišku. Máme tu aj vnúčku, potom ešte e, vlastne dve vnúčky, nakoľko je to medzi nimi ostré. Syna si necháme do inej relácie, aby som vám zasa napísala nejakú malú somarinku. Dikičko, zlatička za to, že sa viete podeliť o váš svet a skúsenosti a rozosvievate úsmev. Takže tam už potom len tie dátumy. Začneme teda dcerou Myškou, narodenou 8.9.1990. Ja dúfam teda, že dátumy budú v poriadku. Neviem, či chcete no. hneď aj vnúčky vedieť. A, a tam je konflikt uh, e, dcera a vnúčky? Či? Uh, chcela by vedieť uh, hlavne teda, ako je to medzi Simonkou a uh, Myškou, nakoľko je to medzi nimi ostre, čiže dcera s vnúčkou, takže asi takto by to no, malo dobre. byť. Dobre, dobre, aby som vedel. Aha. Takže Takže dajme všetky a potom to... Dobre, takže Miška ako dcera, tá je 8.9.1990, prvá vnučka Simonka 25.5.2015, 25.5. Ja, aj to je paráda. Áno, 25.5.2015 a Eliška je 11.6.2021. Jeden krajší ako druhý, že? To no, tak áno. Michal, mrie, mrieškuj, piškvorkuj. No, ale ktorý, no, ktorý prvý teraz? Tak po poradí pôjdem, ne? Uh mhm. -huh. Takže 8.9.1990 tam sú jedna jednotka vlastne iba, mhm. uh <laughs> -huh. dve dvojky, jedna trojka, štvorka a peťka tam nie sú a potom jedna šestka, sedmička nie je, jedna osmička a ukradli to 4 deviatky. Uh mhm, -huh. Preto, lebo tam bolo málo čísel, tak som čakal, áno, kedy to narastie. Presne, tie deviatky to všetko ukradli, preto som to tak aj povedal. Takže no. tak. Ten, a ten, ten nádherný peťkový. dátum, že? Ten peťkový. Poďme na peťky. To 25, hej? 25, 5, 15. Hm, to je nádhera. Tak tam vychádza... Moment, to tu dneska máme 7, že? Dobre, tak tam sú tri jednotky, dve dvojky, jedna trojka, dve štvorky, peťky sú tam teda tri, šestka chyba, dve sedmičky a osmičku, deviatku tam nemá. Uh To, to je Simonka. Áno. Dobre. To bolo na nás? Nie, nie môžeš, môžeš. A ešte ten tretí dátum tam máme, áno? Dobre. 11.6.21. OK, tak tam je... <laughs> tam je 6 jednotiek. Fú. A dve dvojky, jedna trojka, dve štvorky, peťka tam nie je, potom jedna šestka a sedmička a jedna deviatka, osmičku tiež nemá. Mhm. To bola Eliška. No, takže ešte ja si ťuknem Elišku. No tak odpoveď je, prečo sa tam deje. Pr hlavne prvý krok, ďakujeme Evičke za tie šmakocinky, ako to niekto, jeden môj známy hovorí. Čiže Uh, už len napríklad takouto jednoduchou básničkou, ktokoľvek, to, keď to počuje, tak vám garantujem, že mu to pohne kútiky takým tým pozitívnym spôsobom, že sa usmeje. Takže vždy, keď budete chcieť a budete tvoriť, tak môžete nejakým spôsobom vplývať, lebo ľudia si myslia, že ja nie som slobodný vysielač, ja nie som Peter Planieta alebo Peter Kršiak. Ja nemám také zručnosti, ale vy, keby ste len ľuďom rozdávali úsmevy a že urobili to, že povedali milé slovo, pochválili, rozosmiali, tak už ten svet sa bude meniť. No a maminke, myške sa prečo tie veci dejú? No lebo keby sme zobrali myšku a spýtali sa jej, že ako má seba rada a ako si váži seba, No tak to tam až tak nebolo. No a tak sa je, rozhodla jej dušička, že jej pomôže nabrať sebavedomie, tak jej poslala veveričky. To znamená, keď ideme od najmladšej, no tak tam má ego ako remeň, inak povedané. Či neviem, prečo sa to tak prirovnáva, ale je to divné. Čiže reálne, keď sa pustí mamina s ňou, že ju ide presviečať o pravde, no tak tam sa nedostanete. A tým, že ona je Jangovikou, no tak bude ešte tvrdohlavejšia. Dneska je taký zvláštny deň, lebo podobnú klientku som dneska mal s takými číslami, len, nie, len nebola taká mladá, ale bola staršia. Takže vesmír niekedy ukazuje také tie podobné uh, prepojenia. Čiže preto, keď pozrie sa mamina, čo obom dievčatám chýba je láska a teraz čo potrebuje a čo mamina má pre dievčatá, je, ona je jangový oheň. Takže ona je živel a deti potrebujú v živote iba dve veci, lásku a radosť. Deti nepotrebujú, aby bolo navarené, opraté, ožehlené. A toto je obohratá platňa, keď sa ma ľudia pýtajú na vzťahy s deťmi, tak ja to melem do kolečka a všetci robia stále to isté. Veď ale oni by sa mali dobre učiť, mali by sa vedieť správať, mali by robiť toto, mali by robiť tamto, no tak to si kúpte robota. Za chvíľku sa budú predávať roboty, takže si viete kúpiť robota a ten vám bude robiť presne to. Sadni, lahni, dones, odnes, teraz sa tiež, teraz chod spinkať a on urobí presne to. Lenže... A okamžite sa ukludní. Áno, Áno, ale tak ako to povedala Katka, tie duše sú uh, veľké, schopné a oni prišli na tento svet zažiť si to, čo potrebujú. Takže keď dokončíme Elišku, takže ona je jangový kov, jej patogén je vlhko a najslabšie orgány sú obličky močový mechúr, trošku trávenie. Čiže dal by som si pozor na sladké, a v jej prípade pozor na urážanie, lebo ak maminka ju niekde začne tlačiť, tak princezna sa zatne a to je ako keď uh, máte na zemi položené tórové kladivo, iba tór ho zdvihne, čiže vy s ním ani nepohnete. Takže toto by som neskúšal. Ale čo s princeznou vždy zabere, keď ju budete štekliť, keď by sa náhodou išla mal, malička princezna fučkať, tak ju šteklíte a teraz presne du, du, du a e, ten kov viete pohnúť iba ohňom a láskou. Takže keď ich naučíte túto hru, oni s vami budú fungovať a budú komunikovať. A keď ideme k Simonke, tak Simonka je takisto kovík, len jinovíkov a bolo by zaujímavé, kam sa, kde sa dostávajú do problémov, lebo malá je šamanka, čiže to je ale nie je tá kopia, len ja som Jangovikou, ona je Jinkou a ona má z roku takisto drevo, takže je tvorivá a ma maminka ťažko bez intuície dokáže pochopiť, čo to dieťa vie, cíti a čo mu rozumie. Prečo určité veci nerobí, lebo vie, ako dopadnú. Takže ideálne, ja keby som mal doma takéto dieťa, tak ja mám doma no- normálne ako má prezident svojho poradcu a poradca je vždy schopnejší ako ten človek nad ním, tak reálne ja by som takto so Simonkou komunikoval, že počúvaj, čo by mala robiť, môže toto robiť maminka? Nie, tak maminka, aj keď tomu nerozumie prečo, lebo to dieťa s tromi peťkami dokáže sa pozrieť ďaleko ďalej, čiže to je tak 3-5 rokov, a vidieť situácie, ktoré nedopadnú dobre. My to zo, bežný človek to so svojou logikou nepochopí, ale veľakrát sa vám, a to, to by som pozoroval, a toto by som u nej nepotláčal, lebo ak ju budem tlačiť ako oheň, lebo mám predstavu, ako by to malo byť, tak to nebude fungovať ani u jednej céry a tým, že mladšia sa narodila ešte vytunovanejšia, lebo bez intuície s väčším sebavedomím, s väčším egom. To bude sranda, keď vyrastie. Takže môže to byť buď veľký boj medzi cérami, alebo kopec srandy. Ak to bude problematické, ja budem spúšťať, uh, teraz zase malé reklamné okienko, jednu takú aktivitu pre rodičov, ktorá by mala pomôcť rodičom zvládať deti a vychovávať ich, zvládať situácie a myške pomôže jedna z vecí. Každý deň sa premente na dievčatko a začnite sa s nimi štekliť, naháňať, jašiť, hrám, schovávačky. Keď vidíte, že sa zatnú, robte to takto a dajte spätnú väzbu, alebo Evička niekda spätnú väzbu, dohodnite sa s cerou. Hraj sa s nimi, dva týždne, jaž sa s nimi a potom, keď by chceli byť nejaké tvrdohlavé alebo ísť do odporu, tak povedať, není problém. Ak chceš toto robiť, to znamená, že si už veľká dospela a potom sa už s nami nemôžeš tekliť. Niekto povie, že to je vydieranie. Nie. Vydieranie je vtedy, keď tlačím to dieťa niekam, kam nechce ísť, ale to dieťa sa snaží byť dospelé, ale mať výhody dieťaťa. Takže to sú rozdiely. Ak je chce byť niekto dospelý, znamená, že si žije svoj život, nepotrebujem ho zapájať do rodiny, nepotrebujem s ním robiť iné veci, takže ja mu len vysvetlím. Ak chce ísť týmto smerom, to znamená, že je dospelosť. To je ako policajt. Keď chcete odbočiť do jednosmerky, tiež vám povie, že vám dá pokutu a on vás nemanipuluje, len vám vysvetľuje, aký bude dôsledok, keď vleziete do jednosmerky, lebo tam je tabula. Takže čo sa týka uh, Simonky, ona je inkou, takže princezna, určite by som jej nehovoril, čo si má obliekať, lebo to pôjdete do konfliktu. Ona, to, čo robte s ňou, vždy sa jej spýtajte, čo chceš papať? Samozrejme, čo strašte u dievčat je sladké, mliečne a chlebík nech majú na desiatu, a keď chcú sladkosti, tak jablčko, a keď chcú tyčinku, tak nech skáču. A rozvíjajte jej intuíciu, lebo ona má aj dve, a ona má tri peťky a dve sedmičky, čiže reálne ja mám v pláne mať školu a keby som ju zobral princeznu, tak v 20 viete, aká šamanka by bola s nej, ale nesmiete blokovať jej energiu a musíte ustať to, manipulačné, čo deti teda fakt robia a ona môže robiť. A keď Amina nemá tie peťky, tak ona vidí, že je niečo nie v súlade s kostolným poriadkom a štvejú to, že to robí a nevie, ako to robí. No preto to robí, lebo mamina nemá ani sedmičku, ani peťku, takže malá je taký malý manipulátor a vie tak krútiť a kriviť čo, a ohýbať si to tak, ako potrebuje. Ale vy, keď ste vedomý rodič, tak si sedíte a poviete, tomu to nerozumiem, toto nie je princezna pre mňa dobré, tak musíš vymyslieť niečo, čo bude dobré aj pre teba, aj pre mňa. Takže druhá princezna má patogen vlhko a ona má tiež predispozíciu na slabšie obličky a pozor na trošku srdcovo systém. No a posledná teda mamina a mamina je teda jangový oheň, jej pat, váš patogen je sucho a najslabšie máte tiež obličky a ten cievný systém a trošku aj žočník. Tak, ale mami na 4 deviatky, takže vy by ste mali zavolať do napríklad tu a povedať, viete čo, mne sa páči, čo robíte, mám na účte 20 miliónov, tak a, pomôžem fungovať slobodnému vysielaču, alebo urobím školu, alebo urobím niečo. Čiže zoberme si, že ja už som stretol behom posledného pol roka tri ženy, ktoré majú 4 deviatky a peňazí nemajú ako, že by vozili, vozili ich na furiku, ale majú tak relatívne v pohode, ale nemajú veľa a oni majú dar veľa, čiže ich darom a pozícia myšky nie je vychovať dve veričky. Tieto dve prežijú akomkoľvek veku, aj bez maminky. Ale maminka má žiariť, svietiť, smiať sa, radovať. A keď by ste sa chceli nad nich rozčulovať, tak odporúčam, choďte do kúpelky, tak je, tam je také špeciálne niečo, kde vidíte také, takú podobnú osobu, to je také vaše dvojča a vy nadajte tejto maminke, lebo ako chlap hovorím, že uh, v rámci detí mama je vždy istá. Táto nie je istý, ale mama hej. Takže keby som už chcela niekoho kritizovať za to, aké tie deti sú a prečo sa tak správajú, tak tam je tá správna osoba, ktorej treba vyčistiť žalúdok a vysvetliť jej, ako to malo byť. Takže v tomto prípade, keď urobíte len jednu z vecí, a to je, že chápem, už viem, aké sú deti, a budem sa s nimi denne jašiť stekliť, tak vám garantujem, že za dva týždne vaše vzťahy spočia z nejakého bežného stavu do pomaly super vzťahov. Ak urobíte tie veci, ak nie, ja vás prídem pozrieť darma. V, noc, a, v noci? A nie v noci, hlavne, hlavne v noci. v noci. <laughs> bu, bu, bu, bu, bu. A nie, prídem pozrieť, lebo si zoberte, že to je to, čo s tými deťmi chcem robiť, lebo deti sú naša budúcnosť. Lenže deti sú takéto silné osobnosti. Dneska som mal pani, čo má dieťa, čo má 5 štvoriek, vravím, tak to je Peska. A takže tie deti sú takéto silné osobnosti a rodičia by mali byť do, dostatočne silní, aby ich zvládali, lebo ak nie, tak ich budú ohýbať a vytvárať im zranenia, ako nám vytvorili naši rodičia a naše okolie. A to rodičia povedia, ja milujem svoje deti a tak prečo ich poškodzujete najviac, že keď im mama hovorí alebo ženy hovoria, ja asi by som e, neviem, čo urobila chlapovi, keby, ktorý ublíži mojej cére alebo by ju znásilnil, ale si potrebujete uvedomiť, že väčšinou dievčatá majú najväčšie traumy alebo najväčšie zranenia od mamy. Také, ktoré nesú celý život. Jedno znásilnenie nespôsobí tej žene takú traumu, ako traumu, ktorú dokáže urobiť rodič jedným nejakým emočným výlevom alebo nesprávne poukladanými slovami. Mm. Dobre, prejdeme k ďalšiemu mailu a toto asi dnes už neprekonáme. Čo sa týka dátumu narodenia, asi čerstvejšieho novorodenca tu mať nebudeme ako toho, ktorý nám prišiel v maili od Juraja, ako da, dodáva sociálneho pracovníka. Čo? Ja, tak gratulujeme. To je, to Juraja, Juraja Masirujem, to je ka, kámoš a on Jaj, mama mia, ale gratulácie, tak no. poďme. Čaute Peťkovia, Michal, minulý rok na kurze varenia, keď som si pochváľoval pozitívny prínos sensejových rád, ktoré som aplikoval v mojom živote, sa ma spýtal, že kde je príbeh. Asi som čakal len na vhodnú chvíľu. Motivácia na písanie prišla 24.1. 2026, keď sa nám s manželkou narodil Teodorko. Pôrod bol prirodzený, bez komplikácií, dieťatko sa narodilo zdravé, mamička kojí, všetko je tak, ako má byť. Ako sa občas e, sensej v reláciách pýta, či zdravá strava funguje, no funguje a naša rodinka je toho dôkazom, preto sa chcem touto formou poďakovať sensejovi a takisto aj rádiu Slobodný vysielač, bez ktorého by sme sa len horko ťažko dostali k takým úžasným ľuďom, ako je Peter Plan planéta. Na záver by sme chceli poprosiť pár slov o našom Teodorkovi z pohľadu numerológie. Mal by byť Jangová zemička. No, tak počuli ste, sensej, gratulácie idú vám, takže tešíme sa, že Slobodný vysielač je. No, ako ja som sensej? No, jasné. <laughs> že som sen, to som ešte, no, to by som zvládol, ale že aj sej. No, a tak... sejem, sejem občas a riedko. Áno, aj s tým R niekedy. Takže... no. takže, Michal, daj mriežku. No dobre, nesejte ma. <laughs> Aby si to neposial všetko. <laughs> tak, tak. Dobre, tak. <laughs> je to správne, je to Jangová zem a má dve jednotky, tri dvojky, dve trojky, aj štvorky má dve, jednu peťku a šestku, jediná v celej tabulke chyba sedmička, potom je tam jedna osmička a jedna deviatka. Mhm. Celkom no, dobre rozhodené. No tak vidíte, ako to vyzerá a tu máte odpoveď, že či to, čo rozprávame za tie roky, funguje alebo nefunguje, lebo Juraj aj s manželkou na sebe pracujú a pozrite sa, aké vyvážené plus minus harmonické dieťa sa im narodilo. Samozrejme, trošku to bude trénovať, ale nie tak, lebo je to jangová zemička, čiže zem je ochotná pre maminku, pre ocinka robiť veľa vecí, takže tie čísla okrem sedmičky mu tam chýba. Energia je samozrejme typická, ale väčšinou tie deti, ktoré sa rodia takto, tak majú tie čísla skôr rozbité ako nejako upratané, ako pred chvíľkou, keď ste pozerali dievčata, tak tam chýbali tri, napríklad niekde dve, a tu chyba len jedno. A toto je vždy dôkaz, že ja mám kamarátov fakt, ktorí sa o seba starajú a jedia dobre, e, tie vzťahy v rámci manželstva fungujú, tak tie deti sú takéto úžasné, takže gratulácia, tešíme sa. Je to jangová zemička, patogen horúčosti, no a klasika predispozične oblič, obličky, lebo to Juraj vie, a trošku pľúca hrubé črevo, takže pokračovať procesoch, variť vývary a aby sa samozrejme podporila celá rodinka, aj maminka mliečko, takže tešíme sa a sme zvedaví, kedy sociálny pracovník vystúpi. To je druhá osoba, to je kamoš Michala, ktorý brúsi kľúče, tiež to je taký No. To je taká istá verzia. A tiež by to chcelo nezaspať na Vavrínoch a šup šup k Teodorkovi nejakého sparing partnera alebo sestričku. Alebo. Takže, <laughs> ale, ale to je záležitosť maminky. Takže Jasné. Vždy, no ale aj ocinko vždy... musí pomôcť trošku. Áno, ale rozhodnutie, že mať druhé dieťa alebo tretie, vždy by malo vychádzať od ženy. Vždy je to chlapa. o tom, pán Planeta. Žena rozhodne, kedy a čo. No, nemyslím si, že vždy, <laughs> lebo ak, ak sú chlapi, ktorí sú uh, silní a emočne týrajú tú ženu, tak ona nemá silu sa brániť a oni si to riadia sami, ale správne by to malo byť tak, že žena rozhoduje, kol, aké množstvo, aký počet detí, lebo toho času vždy potrebuje ona stráviť viac ako tí chlapí v rámci detí. Jediné, že by sociálny pracovník bol na materskej, čo? Nemyslím si, že bude. Mm -hmm. Dobre, takže tuto to máme uzavreté, tak sa budeme venovať teraz Zuzane. Tam je dátum narodenia 18. 8. 1979 a ako nám napísala a rozpísala sa pekne, Dobrý deň, volám sa Zuzana, mám 46 rokov, pracujem 25 rokov ako učiteľka v škôlke a svoju prácu milujem. Vašu reláciu počúvam dlhodobo a rozhodla som sa vám napísať, lebo som sa odhodlala na radikálny krok v mojom živote. Po 30 rokoch fajčenia som sa rozhodla s týmto neduhom skoncovať na základe môjho zubára, ktorý objavil na mojom ďasne začínajúcu leukoplakiu Liečím sa na paradentózu, 4 krát do roka absolvujem zubnú hygienu. Nechala som si opraviť všetky zuby a výsledky po roku sú podľa hygieničky veľmi dobré. Skoncovať s fajčením bola teda čerešnička na torte. Denne si vyplachujem ústa ráno kuraceptom a večer solným morským roztokom. Dvakrát do týždňa chodím cvičiť na zumbu a ostatné dni klikujem a brušákujem. Cvičím celý život, takže moja kondícia je dobrá, stravu mám bežnú, mám týždenne obed pestri ako v každej škôlke plus polievky, teda podľa ich noriem. Dva týždne v mesiaci mávam raňajky a dva týždne olovranty, väčšinou chlieb, pečivo s rôznymi nátierkami, večeriam väčšinou tiež chlieb, pečivo, maslo, malú cibul, mladú cibulku a plátok syra, alebo si takto chlieb zapečiem v rúre, pagáče, zjavne polotovar zo samoobsluhy a milujem makovník tiež z obchodu. Raz za čas si dám sladkosť, z ovocia občas banán, Pijem veľa čajov, najmä šalviový a metový bez cukru, kávu pijem mletu dvakrát denne s umelým sladidlom bez aspartám, aspartámu, ale so sacharínom. Neviem, či je toto isté. Bežný cukor už nepoužívam rok, v lete si dávam očistu, ak sa to tak dá nazvať, teda minimum jedla, skôr veľa vody s citrónom, metou a chlieb, makovník, sezónnu zeleninu, respektíve ako šalát s kurkumou a bylinami, balkánsky syr, cestovina, vajíčka, cez víkend normálny klasický obed a to mi stačí, teda raz denne jem. Môj najväčší problém je, že sa veľmi potím a to celoročne pod pazuchami. Žiaden lekár mi nikdy nevysvetlil prečo. Väčšinu roka som zdravá, občas v zime slabé prechladnutie. Zaoberám sa veľa sebarozvojom a vnútorne v duši som si veľa traum vyriešila. Ak ma občas niečo bolí, ruka, kríže, porozprávam sa s telíčkom a problém prejde. Ešte dodám, že sa liečím 20 rokov na hypotyreózu, beriem lieky, vo všeobecnosti sa cítim veľmi dobre, mám dostatok energie, dobre spávam a som dobre naladená. Po 20-ročnom manželstve som odišla od manžela a už 3 roky mám priateľa, s ktorým si rozumieme, máme spoločné záujmy, no máme vzťah na diálku a tým sme veľakrát akoby odpojení a potom sú aj občasné nezhody. Tento rok by sme si prijali už konečne bývať spolu, a verím, že sa nám to podarí, obaja si to prajeme, všetko stojí a padá na mojom 20-ročnom synovi, ktorý tento rok maturuje a chce sa osamostatniť. Ďakujem za vypočutie a budem rada každej rade od pána Planietu, ktorého si veľmi vážim. Aj pána Kršiaka, váš humor je skvelý. Prajem všetko dobré, budem počúvať s veľkou pokorou. Zuzana je z Bratislavy. My ďakujeme pekne za dôveru, za príbeh No, tak pozdravujeme Zuzku. Zuzka má patogén vlhko, e, je to jinový oheň, no a najslabšie máte pľúca hrubé črevo, obličky, močový mechúr. Takže vaša chlebičková párty, vaše fajčenie a samozrejme do toho syríky, tak neprispievajú k tomu, aby ten stav sa zlepšoval, lebo pľúca vyživujú obličky, no a samozrejme tie obličky tým, že sú slabšie, lebo milujem makovník, takže vítajte v klube. Ale stav, ja som si nevedel predstaviť život bez maku, čiže u mňa to bola taká, že klasika 2-3 krát do týždňa makovník, niekedy aj každý deň, nebol problém. A teraz keď zobereme, klasika je, ak minulý rok nebol vôbec, tento rok E, zatiaľ tiež nie, čiže zoberme si, a e, keby mi to niekto povedal, že prejde mesiac a ty si nedáš makovník, tak ho vysmejem 10 rokov dozadu, ešte 10 rokov by som sa mu smial, lebo by som povedal, ja jem zdravý mak, mak je dobrý na obličky a také. Ale ak tie obličky posilníte, ak ten organizmus zosilníte, tak určité typy potravín vyradíte, lebo to telo už ich nepotrebuje. No a u Zuzky je to presne o tom, ak chcete mať pekný život na našej ceste životom a vývoja, vždy sa potrebujeme niečoho zbaviť, aby sme niečo získali. Takže ak vám záleží, e, že sa chcem posunúť napríklad v rámci života, zdravia, vzťahov, no tak si uh, dajte a vyhadzujte z toho jedálnička veci, ktoré vás poškodzujú, lebo problémy s ďasnami, Problémy so zubami, to je signál obličiek a už som vysvetlil, ten problém nie je priorita obličky, ale problém sú pľúca, čiže to je fajčenie, chlebík a syrik. A takisto tam bolo nejaké e, pečené veci, pagáčiky, čiže vás to ťaha vždy k tomu chlebu, pečivu a teraz dať si jedno jedlo denne a, a ten, to jedlo obsahuje chlieb, tak telo dostane prázdnu energiu, lebo chlieb je prázdna energia. Keby ste si dali, že jedno jedlo, že napríklad rýža, zelenina, ryba alebo nejaké meso, tak ste na tom lepšie, alebo meso so zeleninou, tak ste na tom lepšie, ako keď si dáte niečo chleba a niečo, lebo ten chlieb je slabý. A nebude to mať taký veľký efekt na zdravie, ako keď to vymeníte. Takže v tomto prípade by som sa teda zamyslela a samozrejme preto sa vám nemôže ani zlepšiť stav štítnej žľazy a vidíte, to je liečba, niekto povie, že to je liečba štítnej žľazy, a že 20 rokov berem lieky. Tak toto nie je liečba. Liečba by mala byť o tom, že maximálne rok pri ak chronickom stave dlhodobom berem lieky rok a po roku už nemusím. Ak ich berem, ja to nenazývam liečbou, je to udržiavanie nejakého stavu a prečo sa nemôže zmeniť, to už väčšina našich poslucháčov by vedela, že štítna žľaza, ak má dobre fungovať, musí dobre fungovať slezina obličky. A obličky nemá, slezina nemá rada mlieko, vlhko, chlad. No a samozrejme, ten nápoj, do ktorého si dávam nejaké uh, sladidlo, ktoré neobsahuje as aspartán, ale sacharín, to tiež nie je úplne. Čiže je lepšie si dať nejakú kvalitnú lyžičku medu ako umelé sladidlo, lebo umelé sladidlo imaginárne vytvára celú informáciu že je, jete niečo sladké, že do tela sa dostáva cukor a nedostáva. Čiže je to tak, ako keď poviete niekomu, že pošlem vám peniaze a pošlete fotku peňazí, tak tie sa asi nebude tešiť z toho a, viete, a plánoval s tým, že pláti si nejakú pôžičku, dlh a vy mu pošlete fotku. No, tak asi... <laughs> Aj frajerku má možno na fotke. No, hej, hej, alebo po, poviem, pošlem ti moju frajerku a pošlete fotku. No tak poviem, no, tak stof, to teda nič nebude. <laughs> Takže Zuzka je úžasná osvobka a keď kráčate, tak to vylepšujte. A to, že idete po takých tých úletoch, tak je vždy len otázočka, že oheň potrebuje byť šťastný. Po, pozrieme ešte mriežku a vy máte dve osmičky minimálne. Tak Michal, poď mriežku. Je to tak a tam sú tri jednotky, ale prekvapivo chyba dvojka, potom má jednu trojku, dve štvorky, jednu peťku, aj šestka chýba a zvyšné je po dvoch dve sedmičky, dve osmičky, dve deviatky. Uh mhm. -huh. Takže lásky tam je dosť, duchovná je tam dosť, čiže tam máte veľa vecí, ktoré viete použiť a ten pohyb a šport je pre vás kľúčový. Takže a keď chcem mať o, o, uh, optimálnu výkonnosť a vysoký výkon, tak si upravte ten jedálniček, lebo to 5-10 minútové jedenie týchto priemerných potravín vám fakt za to nestojí, aby som blokovala tok energie. Dobre. To bude zase výzva možno aj pre Zuzanu, ak by náhodou, ak si to vypočuje, možno zo záznamu, mala doplnkové otázky, tak my sa k tomu vieme vrátiť potom už aj v predpoludnejšom termíne. Ďalší mail je trošku, hm, poviem, že netradičnejší zase, lebo toto tu nemáme často na pretrase, dokonca hneď eh, dva body sú v jednom maili a obidva sú netradičné. Píše nám Alena. Zdravím vás, môj otec už nie je medzi nami, sa volal Jozef. 19. marca mal meniny. Ako dieťa som započula starú mamu, že sa v skutočnosti e, narodil aj toho 19. marca, ale do rodného listu napísali 20. aby nemal narodeniny a meniny v jeden deň. Má to podľa vás vplyv na osobu, pokiaľ sa všade uvádza iný dátum narodenia, aj keď teda len o jeden deň? Jasné, že to má, lebo tam sa tam skočí iný element, ale tí ľudia sú takí ako uh, blíženci, že v podstate tá energia tam vie keď pozrieme, je tam aj rok? Nemám tu rok, ale mám tu iný dátum, ale ten sa netýka otca. No dobre, takže ideálne je, keď chcete takúto odpoveď, tak by sme vám presne vedeli povedať, že keď bol takýto dátum, tak je, tak mal takéto energie a keď mm -hmm. mal takýto dátum, tak mal také energie. Čiže, Čiže toto bolo by tá... dobre, keby Alena napísala aj ten rok, áno? Áno, lebo dobre. to je to, čo si veľakrát, a zoberte si, chápete, že aká je zase nevedomosť medicíny, lebo ja už s tým, že sa hráme s dátumami dlho, tak je bežné, že doktor povie, pani Uh, aký chcete dátum? Chcete, uh, keď je to 13. piatok alebo 14. radšej zapíšte 14. aby som nemal. Lenže to, že to zapíše, len trošku rozdvojí osobnosť a energetiku toho dieťaťa, takže môže to mať trošku náročnejšie, ako keby to bolo jasné. Ale zase mhm. je to cesta tej dušičky a nás potom ovplyvňujú viacero veci. Aj keď je to na hrane, tak veľakrát sa to presne deje. Naj, najzaujímavejší dátum som mal pani, ktorá, keby sa o 5 minút neskôr narodila, viete, ako ona bola milá, ju všetci mali radi, ale keby sa narodila o 5 minút neskôr... Je to Ježibaba. Je to Ježibaba a ja hovorím, že podľa mňa vy ju občas vypustíte. A ona, jasné. A, a, a, a vtedy sú normálne všetci v šoku, lebo to by nikdy od takej dobrej, milej osoby mm -hmm. ne, nečakali. A, ona, a to je zase urobili čísla, že to nie... Každý máme takého čertika a takú diablicu sebe, ale niekto to má vytunované, takže preto keď ste raz stretli takú bytosť, tak už druhýkrát by som ako keby ne, ne, neštartoval tie procesy, aby sa opäť objavila, lebo to nemusíte, nemusí dopadnúť dobre. Uh mhm. -huh. No počkáme, či nám, či nám Alena pošle aj ten rok, ale zatiaľ sa môžeme povenovať dátumu 8. september 1991, e, preto je to netradičné. A počkajte, máme tu rok 1949, ďakujeme pekne. Takže ocino bol 49 na ročník 19. marca alebo 20. teda. Neviem, ktorý termín budete brať ako ten základný. No tak dáme, kedy sa narodil, čiže 19.3. No, oficiálne asi 19.3. alebo neoficiálne, ale napísali mu radšej 20. lebo 19. je Jozefa. No a to je zvláštnosť, že a, a v čom, keď fakt to zoberete, ako to má logiku? Tak jeden deň má narodení, druhý meniny. Myslíte si, že obi dva dni oslavuje? Alebo nie. dostane dva darčeky? Ne, hej, nie, oni to aj tak aj to spoja. No keby to bolo dieťa, že teda dostane dvakrát potom darček, tak to aj príjme dieťa ešte, lebo však sa teší. Jeden deň mám meniny, druhý deň narodeniny, vždy darčeky, ale keby to malo no. byť... Oni to väčšinou spájajú dohromady, skôr opačný vidíme, že narodí sa deň po narodeninách, tak radšej to dajú do jedného termínu, aby nemuseli dvakrát. No ale e, ani starí rodičia neprídu, že najskôr prídu jeden deň, že dobrý deň, na narodeniny sme prišli gratulovať a na druhý deň sú tam zase, veď rodičia sa zvláznia. Praví, oni nás chodia vyžierať, to, to, to oni sa hrajú, že nosia darčeky, pozri, koľko nám odjedia. A zajtra a teraz... si zase vymyslia nejaký, nejakú oslavu? Áno. No, takže rozdiel je, No ale datumovo je to veľký rozdiel, akože numerologicky. No, no tak zoberme to, najskôr ja to zoberiem z pohľadu znamenia, čiže prvý dátum je Jangová zem a v druhom datove, datume je Jinová zem, takže to je prvý krok a prvý rozdiel. Samozrejme nebavíme sa o ďalších dvoch elementov, čo by tam hodilo a poďme riešky. A no, teraz ktorý ja... ideš robiť mrieškový? 19? Ja to, ja to dám tak akože dvojmo, hej? Niektoré čísla... No aby som tam... stíhal si písať, mi to hovor hlavne. No dobre, e, tak 19. Uh, no dobre. Takže no, dobre. skutočný dátum sú teda 19. Je, je dve jednotky uh -huh. a mhm. tiež nemá dvojku a potom má tri trojky, dve štvorky, nemá peťku jedna šestka, jedna sedmička, nemá osmičku a štyri deviatky. Uh mhm. -huh. A teraz ten posunutý 20. Tak tam sú tiež síce dve jednotky, ale za to sú tam tri dvojky, jedna iba trojka, štvorky tak ako predtým dve, peťku nemá, šestku jednu a sedmička tam chýba, ale je tam osmička a dve deviatky. No a teraz, pán Planeta, aký je tam rozdiel? No, tak neviem, ja som z matematiky mal gulu, takže to sú to isté čísla. Nie, robím si srandu. A rozdiel je v tom, že si zoberme v 19. A nemá dvojku, čiže... A, my ho teraz môže... vlastne popíšeme v dvoch verziách a Alena nám dá vedieť, že ktorá na neho pasuje, že? No ale ja, ja vám poviem, ako sa to správa, lebo tam sa bude diať to taká tá uh, malá schizofrénia, čiže v tomto prípade sa deje to, že on nemá, uh, je, chyba mu dvojka, čo je taký výrazný rozdiel, a tam má potom tri. Takže niekedy bol taký, že veľmi akčný a schopný a funkčný a potom niekedy sa stalo, že ste sa čudovali, že zrazu prečo nič tak nerobí, že tam tá dualita takto vyskakovala. Samozrejme, čo sa týka trojok, tak takisto niekedy mu mohli niektoré predmety ísť a ľahko sa učil a niektoré mohli ísť ťažšie. No a v deviatkách rozdiel, tak peniaze by mal mať vždy, e, keď pri štyroch by mal ich mať veľa. A teraz zoberme si, že koľko dneska máme štvor deviatkových a to som už dávno nevidel. A teraz si zoberte, že už je Koľký dátum? Druhý či tretí? Dnes koľký dátum? Deviatkový? Hej. Deviatkový. Deviatkový. So deviatkami. Už sme mali, eš, jeden sme mali so štyrmi deviatkami. No dobré, ale uvidíme, čo bude Alenka. Lebo tam má tiež tri minimálne tam. A Alenka nie, to sa bude týkať detí. Ale to je 8.9.91, to je dieťa? E, to, čo budeme v jej prípade riešiť, to budú dokonca dvojčatá. No tak poďme. Chcete prejsť už na to? No, veď tuto je jasné, čiže... Dobre, píše teda, že má dvoch synov, dvojčata, narodené toho 8.9.91. Prvý sa narodil o 19.47 a druhý o 20.10. A sú to rozdielne osobnosti aj povahy. Ako sa na to pozeráte teda z hľadiska numerológie? Toto ju zaujíma. No, z pohľadu numerológie sa tu nemusíme pozerať, lebo to je záležitosť toho, že keď sú dvojčatá, tak vždy si jeden ťahá energiu po mamine a druhý po ocinovi, tak len si ich rozdelte, že kto je po kom. A oni sú tým pádom rovnakí, sú inovákov, jej, obidvaja sú inovékovi, takže sú takí, že pešáci, oni sa predháňajú, že kto je krajší, či ja alebo ja, a ich, ich, ich patogén je chlad a predispozične najslabšie tam je trávenie, ale, ale hlavne slezina, ale žlčník. Takže môžu byť takí, že môžu mať kratšiu zapalnú šnúru, že sa môže rýchlejšie vytočiť a pozriem, že aký dopad má ten čas, že či sa to tam mhm. posunie. Mm -hmm. Rozdiel pol hodinka plus mínus. Tam sa chcel ešte ohriať, takže preto... <laughs> sa mu nechcelo nie, ísť na tento nie, svet. Nie. A, tam sa v hodine nezmení, ale môžu sa zmeniť nejaké tie iné prepojenia, keď sa robí hĺbkový rozbor. Uh mhm. -huh. Takže tu je ako keby hlavná, hlavná pointa, že tie, oni môžu byť jedno, vaječné, dvojvaječné, e, dvojčatá, ale vždy rozdiel je v energiách, že jeden si potiahne energiu tata, druhý maminy, a tak to je vždy, že nestane sa, že obidvaja sú po otcovi, a vždy to je tak rozdelené. Uh mhm. -huh. No a pôjdeme na tabulku, nie? No, áno. No a mám teraz hovoriť všetky čísla krát dva, keď sú dvojičky? Toto <laughs> asi netreba. <laughs> Alebo povedz najskú toho od tých 1947. Ja aký, bude, aký bude rozdiel. Povedz obidve mriežky, lebo tam určite musí byť nejaký rozdiel. No pri, no, keď sú narodení v vole, tam sú koľko... tiež dve, či dve tabulky? No jasné. No, no tak povedz, veď on tam bude určite, keď sa narodili dvojčata 8.9.1991, určite tam bude rozdiel v tej tabulke iný. Hm. No. No sa som zvedavý teraz. No poď. No dobre, takže prvý je 4 jednotky, jedna dvojka, dve trojky, a potom prostredný stĺpec chýba, čiže štvorka, peťka, šestka tam nie je, jedna sedmička, jedna osmička a tri deviatky. No, a teraz? A ten druhý je 4 jednotky, e, dve trojky, jedna dvojka. Počkaj, počkaj, dve, dve, dve trojky, nie tri dvojky? <laughs> dve trojky, jedna dvojka, tiež chyba prostredný stĺpec, tri deviatky, jedna Ty si robíš prdel teraz normálne. A ja tu vážne zapisujem. ja, teraz teraz si ma dostal. Veď, pre, veď mne to bolo divné, dostali. že keby boli trojčatá alebo štvorčatá, tak tiež budeš mať pre všetkých samostatnú tabulku, veď to je blbosť. No jasné, ale no. vidíte, že uh, vidíte, teraz vás, teraz vás dostali nie slova, ale tie, tie emócie, ktoré boli okolo toho. Že ja som to predal tak, že to určite bude. A, a keby Ešte som to bolo divné, toho... že to nemôže predsa byť, keď vám o 3 hodiny napíše niekto rovnaký dátum, tak by museli výjsť zase isté, isté čísla. No o 3 hodiny môže byť e, čísla, hej, ale e, elementy sa môžu poprehadzovať. Hm. To záleží v akom čase, lebo tam sa niekde v tých časoch prehadzujú elementy. Ale myslím, keby nám o mail prišiel o 3 hodiny neskôr bez udania hodiny narodenia, tak budete mať tie isté čísla. Áno, čísla hej, ale hm. hovorím elementy. Takže preto tu máte krásny príklad a teraz sme to urobili v praxi, že uh, akú že slova nevytvárajú tie výsledky, ale vždy tie emócie, ktoré sú za tým. A vy keď s kýmkoľvek sa rozprávate. Toto som si zaslúžil, je... toto som si zaslúžil. Ďakujem pekne. <laughs> ale, ale Miško, Miško to urobil trošku sofistikovanejšie. Čakal som, že bude začne z druhej strany a povie, to sú iné. Ten prvý má tri jednotky a ten prvý má 3 deviatky na začiatku, takže <laughs> veď to je iná tabulka. Veď to on tam poplietol, len to už mi to bolo divné. Ja hey, som takže on... robiť, aby som sa nezačal smiať. <laughs> No a to je, na tomto sa chytí, na tomto sa domotá, lebo keď chcete ako keby klamať, to je veľmi ťažké a keď poznáte, a ja tým, že som sa teraz naučil rôzne iné techniky v rámci diagnostiky, tak v podstate vy to na, tém, na, tej, na očiach vidíte. A Miško, keď aj rozprával, tak ste videli, že tam zamrzal to on nikdy nezamrzá, takže mne by tam už hneď vyskočilo. Len tu že... som sa dozvedel skôr, aké ste vy dvaja rozdielne osobnosti a povahy a nie o tých dvojčatách. No veď už sme hovorili... Všetko. Eh, po, pointa je, že hovorili sme zdravie, aké majú predispozície a najväčší ich zadrhel je, že maminka, ocinko, že ten rozdiel je tam taký a to, čo je podstatné a dôležité, strážiť tie konflikty medzi nimi, lebo oni sú pešáci, to sú kovy a podľa mňa tendencia môžu mať, že sa urážajú. Takže keď viem, tak poviem, nie, nie, fešáci, urážať sa nebudeme. Lebo kov má tendenciu sa urážať. Či je to Inovi alebo Jangovi. Dobre, neurazil som sa, ale idem to rozdýchať cez prestávku. Ale vy ste ohník, vy sa neurazáte. Dáme si prestávku, aby som vás mohol zase na novo vytočiť, lebo mám po dvoch hodinách vy zvyknete áno, padať. Vy, vy tak... ste sa... Vy ste sa urazili a teraz ma idete vytáčať. No, no. chápem to, <laughs> chápem. Aby, chápem. aby som vás vytočil aspoň trošku. No. no. A keďže dnes si hráme pesničky Jubilanta, Howarda, Bellamyho, tak v tom budeme pokračovať aj v tejto druhej prestávke. If I said you have a been Druhá prestávka s Bellamy Brothers máme ju za sebou a pokračujeme v rámci tajomstiev zdravia dnes vo verzii číslo 367 a opäť v trojici Peter Kršiak, Peter Planieta, Michal Zachár ozvename dá znamenie, že tá druhá a tretia postavička sú tu. Halo, halo. Tu, tu, halo, halo. Tu a tu. Paplaneta ste tam? Áno, áno, ja som čakal, kým sa prvá lastovička ozve. Lastovička, on chce, byť, on chce byť cokolík. Aha, lebo mne cvaklo, že vlastne som ako nevedel, čo doniesol na maratón, takže... No, nám, som... Začínate nám robiť robota. Dúfam, že to nebude trvalé. Prečo robota? No, no nejako ste nám tam začali zvláštne zvuky vydávať cez ten telefón, tak sa poriadne usaďte. Do, ja poriadne sedím a sedím stále tak rovnako, ako som to dal. <laughs> Ale roky pribúdajú, pán a to neoklamete. Tá, to viete, to len tak. Si, zoberme, že možno za 20, 30, 40 rokov svet bude vyzerať tak, lebo proces starnutia je len chybné prepisovanie informácií z jednej bunky do druhej, takže keď prídu na to, ako to zmeniť, tak tie bunky sa budú prepisovať do veku, že mám 25 a nemusia starnúť. Čiže to je celý proces starnutia a keď toto veda rozlúskne, čo uvidíme, či sa aj to podarí, tak viete to posunúť, lebo už dneska je celkom zaujímavo rozvinuté určité smery, ale není to ešte tak, že by to vedeli takto vedome riadiť, ale není to podľa mňa, že potrebujú na to ďalšie 200 rokov, aby sa dopracovali k nejakým výsledkom. Takže bude zaujímavé, kde budeme o pár rokov, aj tá veda, kam sa posunie. No my sa posunieme hlavne za ďalšou písateľkou a tou je Miriama a máme tam viac dátumov. Prajem príjemný dobrý večer pánom do štúdia. Volám sa Miriama a som vaša nová poslucháčka. Len nedávno som natrafila na vašu reláciu a hneď ste ma zaujali, nakoľko sa snažím zaujímať o zdravie a prírodnú medicínu. Slobodný vysielač sledujem častejšie a mám rada viaceré relácie, ktoré vysielate, najmä tie, ktoré sa týkajú zdravia. Veľmi ma zaujali vaše výpočty, takže by som vás rada poprosila o výpočet z dátumu narodenia pre seba, môjho priateľa a nášho veľmi dobrého kamaráta. Zároveň by som chcela povedať, že sa mi veľmi páčil posledný maratón, bol naozaj výborný a je škoda, že sa <laughs> nekoná častejšie. Jojha, No, mám pocit, že raz do roka by to aj mohlo stačiť, že, pán Planeta? aj dobrého je uh, veľ, veľmi veľa, veľa, takže je to taká optimálna dávka, aby sme to neprehltili. Tak mali sme dlhšiu prestávku, dva roky aj nejaké dva mesiace, ale je tu náznak, že by sme sa opäť o rok takto v januári mohli... Zase... Nie, nie, teraz už to máme nastavené, lebo už, už vieme, že my sme všetci traja v čase, takže keď povieme potom posunieme, posunieme, prejde ročík druhý a, a takisto, ale tým, že žijeme životy aj mimo týchto relácií a samozrejme Peter Kršiak aj mimo slobodného vysielača má svoj nejaký život, no, tak niekedy, mhm. nie, niekedy ten, ve, ten vesmír do toho vsunie určité okolnosti a potom nie vždy tým, že ja mám čas, priestor taký, že voľno je leto a potom sviatky Vianoce, takže to sú také, že kde nemám nejaké aktivity, termíny, vzdelávania a prednášky, tak nevždy sa to dalo napasovať a prepojiť samozrejme aj s programom, takže preto to tak trošku ušlo, ale uh, intent, a dneska mám slovné tieto, Darí sa vám, darí sa vám, áno. Michal to vykrie. Vieš, ako je inak povedané, keď uniká moč. Inkontinencia? Presne tak, výborne, výborne. Dneska mám uh, e, jazykolami na komplikované slova, ale viem prečo. Tak uh, vyriešili sme tento problém a už nám to nebude unikať, takže vidíte, aj slobodný vysielač sa dá vyliečiť z takejto uh, stareckej šťastí choroby a dá sa to vyliečiť ľahko, takže... Dobre, prejdem k dátumom, ktoré nám Miriama poslala. Ten jej by mal byť 18.5.1992. Priateľ, ten sa narodil 14.1.1980 a veľmi dobrý kamarát, ten sa narodil 3.12. 1977. Viem, že nemáte radi len samotné dátumy, ale k sebe a k môjmu priateľovi toho veľa nenapíšem, pretože sa dá povedať, že sme celkom v poriadku bez ťažkých chorôb. Pokiaľ nemusíme navštevovať lekárov, vyhýbame sa im, nemáme ich veľmi v obľube. V mojom prípade môžem povedať len to, že tam určite bude štítna žľaza a pomalý metabolizmus. Priateľ je zahlienený, ale osobne si myslím, že to bude cigaretami, keďže potraviny, ktoré by to mohli spôsobovať, veľmi nekonzumuje. No a čo sa týka nášho kamaráta, ten je po zdravotnej stránke už eh, úvodzovkách dôchodca, pretože má problémy s krížami, vodu v kolene a momentálne aj problém s ramenom nevie poriadne zdvihnúť ruku a určite to nebude všetko. Ďakujem vám za váš čas, za prácu, ktorú robíte. Prajem príjemný večer a veľa úspechov vo vysielaní a na záver sa s vami lúčim heslami. V zdravom tele zdravý duch a keď nejde o život, ide o hovno. <clears throat> Juj, to som nemal asi prečítať takto rovno. <laughs> Ale no, ak, tak, ako, tak... ako som nakúpil, tak predávam. No tak, tak. No. Vidíte, a klobúk dole vysielaču, lebo za normálne médiá, keď sú, tak si píšu len tie pochvalné maily, tie kritické vymažu. Čiže aj toto je o tom, že čokoľvek tam tí posluchači napíšu, tak Peter Kršiak to číta, že nepovie, že tak toto je čistá bolovina. Tak čokoľvek zase by som asi neprečítal, No dobre, tak... Tu mi to keby, trošku keby, ušlo. Keby, ke, keby, to, keby vám prezradili číslo číslo vašich treniriek, tak určite to by ste nečítali, ale neviem. O, to by som nemal problém prečítať číslo a, na mojich a trenírkach. Zatiaľ, a čo ste zatiaľ neprečítali? Tu? Nikto to nenapísal. No, tak vidíte. Zatiaľ, čo, čo sa rozprávame, tak ja som nevidel, že by ste mi ukázali, že pozrite, akú volovinu tu napísali. No toto fakt čítať nebudem. To znamená... Som, ešte som nenas, nemal taký mail, ktorý by som mal problém prečítať. No. Tak poďme vymrieškovať a potom povieme si vzťahy. Aha. Lebo, lebo toto je taká, to je moja obľúbená veta, že e, Miriam to úplne tak nepovedala, ale toto často počujem. Viete, ja som zdravý, a tak trošku tu, trošku tu, trošku tu. Čiže to ako keď poviete, predávam auto, len troška tečie olej, a trošku to dobre nebrzdí, ale inak je to úplne v pohode, tak si kúpte, je to v pohode. Vy si potrebujete uvedomiť, že tie blikajúce kontrolky sú signály, že potrebujem niečo zmeniť. Ak to nezmením, tak blikajúca kontrolka vám privedie väčší problém. Uvediem to z mojej praxe. Ja som dal teraz na pasate meniť rozvody a mechanik mi hovorí, že začína tam slziť čerpadlo, ktoré háňa naftu do motora a tak mám informáciu, že OK, budem to musieť vymeniť. Ak to nechám, tak môžem jazdiť možno rok, možno dva, možno tri. E, strop je 5 a jedného dňa sa vyberem niekde na, na testu a bum a auto prestane fungovať. Takže múdry človek nečaká, že kým to rachne, Mudrý človek sa pripraví na to, aby pozberal, lebo to, to nie je zase 5 eur a vymeniť čerpadlo, tak e, to urobí v nejakom slede, lebo vie, že je to potrebné urobiť a určite, keď kým nebudem mať opravené to čerpadlo, tak také dlhé trate alebo nejaké dlhé výlety robiť ne, nebudem plánovať. Takže takisto je to so zdravím, že pre každého z vás Nemali by ste ísť do takého chronického stavu, ja mňa pichlo v maličku, teraz e, musím si na seba dávať pozor. Nie, berte to ako informačne. Maliček je srdcovo systém a cvičím dobre, papám dobre, som šťastný, takže sledujem signál, lebo keď nie, tak potom príde druhý signál, tretí signál, štvrtý. No a Miriam, a prepošlite mi mailik, záleží odkiaľ je ten kámoš, Mm-hmm. Ja eh, som bol dneska u toho pána, tak ten pán je zaujímavý, lebo uh, urobím mu reklamu, lebo mám rád ľudí, ktorí sú takí srdiečkoví a nemal by som podľa Petra robiť reklamu, ale aj tak ju urobím, lebo toto je srdiečkový pán, on robí masáže a robí aj chiropraktika, čiže keď sú také problémy, väčšieho rázu, ako to je napríklad u kamaráta, tak dá sa to nejakými procesmi, nejakým uh, dobrým premasírovaním, nastavením chrbtice, dorovnania, opravenia, uh, doladenie stavcov, vyriešiť aj také veci, lebo on bol človek, ktorý, a tu máte zase čaro našej medicíny, že on bol človek, <clears throat> kto neviem, čo už presne sa mu stalo, no ale dostal sa do štádia, že mal problémy s nohou a medicína mu to vôbec nejak nevedela vyriešiť, čiže nohu ťahal, vyskúšal všetky možnosti, až narazil na takého chlapika, a, ktorý robil masáže a takisto naprával a začal k nemu chodiť a po, po troch a, tých terapiách, ktoré s ním urobil, tak pri tretej mu povedal, že teraz ma prídete pozrieť o, dajme tomu, a, teraz ste prišli, prídete o mesiac, potom prídete o tri, no a keď už prídete ďalšíkrát, tak už budete zamestnaní, tak to si dohodneme termín. No a on bol vyriešený a pritom ponavštevoval veľa tak, takýchto ľudí, takže keď má niekto taký, že akutný stav, a toto je stav, ktorý je záležitosť dlhodobý. Toto vám nevznikne tak zo dňa na deň, lebo ich kamarát má dve sedmičky, takže Michal, začneme ním, že čo ten chlapec nosí na pleciach a koho všetkého zachraňuje, lebo keď sa mu tie kosti klby rútia, tak to má nejaký svoj dôvod. A není to preto, že, čo ja viem, papa mrkvu, mm. ale je to o iných súvislostiach, tak daj jeho dátum. Čiže toho 3.12.77? No, začneme od zadu. Uh mhm. -huh. Ja sa len chcem spýtať, to si bol u ľuda? Nie, to som bol v Bratislave, to, mám, to som objavil takého. To mi odporúčil jeden klient, no tam som, do, tam som sa ešte nedostal, tam sa musím dostať len priestor, čas plánovať a tým, že keď sú cesty, tak ja to mám vždy, aj teraz, keď som išiel s tovarom, tak som bol v Prešove robiť rozhovor, potom som mal konzultácie a potom som riešil tiež trošku vážnejší stav jedného mladého páru, takže tam som sa zdržal, takže na to tiež myslím, ich istám ich pozrieť, lebo Michal má tiež, čiže keď ty máš kontakt, tak môžeš urobiť reklamu. No, o, oni by si asi neželali reklamu, lebo objednávky majú tak na pol roka dopredu. <laughs> No dobre, takže keď bude, tak to zoberme, keď bude niečo vážne, preto to ani nezverejňujeme číslo, že keď má niekto vážne, že dlhodobo sa borí s veľkými problémami chrbtice alebo pohybového aparátu, tak buď Michalovi alebo mne, lebo to sú dva smery, jeden je Žilina, jeden je Bratislava, takže podľa toho sa tam, oni sú pri Žiline, nie? Oni sú pri Martine a ešte aj v Čechách, tuším niekde pri Ostrave. Majú ako keby dve miesta, kde ordinujú. A nie sú pri Ferkovi? Prečo sú pri Martine? No, akože pri Ferkovi. No veď si hovorí, že sú pri Martine. Pri ktorej Martine? Pri mojej Martine? Jaj, <laughs> ježiš, sorry, ja som nepochopil. <laughs> a, a už to máš aj ty. Dobre. Áno, už, je ďalší, už je ďalší ulovený, takže... <laughs> Oni sú v žabokrekoch konkrétne. No, dobre. No, takže poďme. Tak poďme dátum. ten dátum, OK, tam sú dve jednotky, dve dvojky, tri, uh, tri trojky, jedna štvorka, peťka tam nie je, jedna šestka, dve sedmičky, osmičku nemá a jednu deviatku má. No, takže keď zoberieme, tak E, tam sú dve sedmičky, čiže je tam duchovno, čiže bolo by veľmi dôležité vedieť, ako žije život, lebo on je jangové drevo, takže on by mal byť šéfom, ale on je taký, že líznutý duchovnom a teraz e, z môjho pohľadu tam sa bije duchovno a Matrix a toto by bolo treba vyladiť. No a tým, že predispozične má najslabšie pľúca a druhé obličky, tak sa ani není čo čudovať, že sa ten organizmus tak správa, ako sa správa. Takže tam by to bolo treba upratať aj na... Ale akékoľvek naprávanie tej chrbtice, akékoľvek masáže vám uh, vedia šťastí pomôcť, ale keď, neodstrá, keď neodstraníte tú duchovnú príčinu, tak to sa prirodzene vráti do toho pôvodného stavu. No a keď som spomínal rôzne tie terapie, tak každý z vás by ste si mali minimálne, minimálne, optimálne je dvakrát do mesiaca chodiť na masáž a keď nemáte na to, tak máte doma manžela, manželku a mali by ste oznámiť túto masáž a šup, lebo v podstate tá stagnácia toho, tej chrbtice a tých spazmatických nánosov, ktoré na tom máte, vám vedia zablokovať rôzne časti jednotlivých orgánov, čiže aj na, aj na chrbtici máte, po chrbtici to sú spriamovače chrbta, tam máte dráhy močového mechúra a všetky body prepojené s vnútornými orgánmi, kde ak vy celý deň sedíte, nehýbete sa alebo v záhrade sa krčíte, tak vy poškodzujete určitú časť tej chrbtice, tie stavce a svaly okolo chrbtice sú prepojené s určitými vnútornými orgánmi, takže vy kľudne môžete mať problém so srdcom, tým, že nie je chrbtica v pohode. Preto každý z vás by ste si mali zariadiť to, že 10% toho, čo zarobíte, by ste mali vrátiť telu cez masáž, nejakú terapiu alebo doplnky, aby vaše telo fungovalo. A toto ja celý život robím, čiže vždy, keď stretnem niekoho zaujímavého, tak to snažím tie veci používať a tým, že poznám prírodnú lekáreň, tak viem v časti, ako harmonizovať sám seba a viem teda to telo dostať do, určitého, do určitej rovnováhy. A preto, čo sa týka mladého muža, kríže, koleno, tam bude podľa mňa nejaký zádrhel medzi Metrixom a duchovnom a to treba upratať a poskladať to tak, aby sa to už nevracalo, lebo masáž, chiropraktik, ktokoľvek vie určité veci doladiť, ale ono sa mu to bude vracať, ak si nenastaví ten život správne. Poďme teda na párik. Začneme kým? Začneme Mirkov alebo priateľom? Poďme odzadu, ideme cez chlapov a skončíme. Dobre, pri... takže to je 14.1.1980. A my to Jež urobíme... Zase... No. Zase mriežku, áno? Áno, mriežky. Povedz tie mriežky a ich potom poskladám. Hm, čiže obidve no. chcete naraz tie mriežky. Áno. Dobre. Takže Dobre. Pri, priateľ najskôr, áno? Áno. Dobre, 14.1.80 ideme na to 3 jednotky, 3 dvojky. Trojku nemá, ale má 3 štvorky. Potom 5 nemá, jednu šestku, sedmičku tiež nemá, jednu osmičku a jednu deviatku. Mm -hmm. No a ešte je tu Miriam, to je 18.5.92. To sa k tomu musím vrátiť. Dobre. Opa, zase mi to ušlo. <laughs> Myslíš iba čísla, že ti ušli? Uh, inko ten... Ja, dneska to nemám to slovo. in, <laughs> in, inko, inko, inko. Inko, inko, intencia. Takže sa <laughs> Dobre, takže tu máme eh, dve jednotky, jednu dvojku, tri trojky, štvorku nemá, potom dve peťky, jedna šestka, sedmičku nemá a osmičky a deviatky po dva kusy. Uh mhm. -huh. A ešte raz tie prvé jednotky, dvojky, trojky? Dva jedna, tri. Dve jednotky, jedna dvojka, tri trojky. Štvorku? Nemá. Nemá. No dobre, takže zoberme si, že uh, na, v prvom kole, keď to zobereme, ak budete používať princíp prvé dobré rande, tak ten vzťah môže fungovať krásne a dlho. Ak ale neustrážim prvé dobré rande, tak Miriam je jangové drevo, čiže ona je šéfová. Priateľ je jang oheň, čiže bohem. Čiže priateľ má štyri trojky a on nemá ani múdrosť, ani intuíciu, ani napojenie na duchovno. Čiže tam to môže trošku škrípať a Miriam má dobrú intuíciu a aj múdrosť. Takže viete sa do, podoťahovať na tom, že keď si on, alebo podľa mňa Miriam až tak pravdu nebude pretláčať, to záleží, aké má vzorce, ale Jangový oheň môže tým, že má uh, tri štvorky, čiže to sebavedomé aj ego veľké, takže môže tam Miriam narážať a môže sa cítiť v štádiu, že ako keby ma nemiloval. Takže toto si ustrašte, to je taká dobrá rada. Ak chcete, lebo vy ste sa v podstate, a obi, bolo by super, keby ste si to vypočuli obidvaja, lebo vy ste ako dvaja riaditeľia alebo dvaja spoločníci v SROčke, 50 na 50 a ani priateľ, ani Miriam, čo Miriam podľa mňa robí menej ako priateľ, lebo Miriam sebavedomie tam jej chýba, takže ona nebude pretláčať a tým, že má intuíciu, tak vie, že keby som toto hovorila, keby som tu tlačila, tak to aj tak nepretlačím, ale keď ju priateľ bude provokovať dlhodobo, tak ona vytiahne toho šéfa a potom zautočí. Takže reálne, ak chcete prežiť pekný vzťah, a v harmónii, tak to má byť o láske, o šťastí, o komunikácii a ak niekto má iný názor, tak má právo a určite by som si rozdelil to fungovanie a rozprával sa o veľa veciach, lebo keď sú aj páry na konzultáciách a bavíme sa, tak ja presne vďaka tomu, keď s tými ľuďmi sedím, vidím, rozprávam, tak vidím, čo sa tam deje a čo sa tam nedeje No a určite u priateľa by som dával pozor na to fajčenie, lebo on má predispozične slabé pľúca a potom z toho sa odrazí, že tie obličky môžu byť slabšie a on má krat, kratšiu zápalnú šnúru, čiže predispozíciu na slabší žlčník, kdežto Miriam má takisto predispozíciu na slabšie pľúca a priateľ má patogén plat, Miriam má horúčosť a najslabšie má tiež prúca trávenie. Čiže reálne, vy keby ste sa rozhodli, že chceme mať deti, no tak ak priateľ neuprace e, fajčenie a vy by ste nezlepšili stav pľúca hrubé črevo, tak tendencia môže byť, že to dieťa buď bude mať mierne kožné problémy alebo dýchacie problémy, lebo vidíte, a hlavne ešte priateľ k tomu prispieva fajčením a on je o Jangový oheň. Jangový oheň, keď je, nie je šťastný, alebo keď mu niečo chýba, tak ide po úletoch. Možno začal fajčiť, keď bol mladý muž, ale ja keby som bol žena, tak poviem, ak máme spoločne žiť, tak ja chcem, aby si prestal fajčiť. Lebo to fajčenie je najväčší úlet, aký človek môže robiť, lebo to je na, a, horúčosť, ktorá vstupuje do toho tela a poškodzuje inový orgán, čo je pľúca a pľúca sú zdrojom vašej životnej energie a sily. Tým, že fešák má tri dvojky, tak to môže ťahať a môže povedať, že ale mne nič nie je, ja to dávam, ale otázka je, ako bude to dávať o 20 rokov. Takže to sú také upozornenia do budúcnosti a hovorím, vy ste dvaja šéfovia, takže by to mali byť otvorené komunikačné rozhovory bez nejakých extrémnych, extrémnych výlevov energií, emócií, lebo ak to nebude ustrážené, no tak to tam môže byť. Mm. Čo sa týka zdravia, tak viete, že treba si na to treba si to trošku ustrážiť a aby to bolo v poriadku a mladý muž tam je ešte 8 rokov starší, takže musí si dávať pozor, lebo fajčenie aj zrychľuje proces starnutia, takže keď teraz uh, že on je 45, takže on o 10 rokov môže vyzerať, keď nezmení svoj... Akých, živ... akých 8, 12? Prosím? Že je tak starší 12. o 12 rokov. Aha, 12, hej, no dobre. Ale však si vravel, že máš z matiky guľu, tak chápeme. Okay, to je. A, a tým, že, tým, že ja som sa pripravoval na jednu vec, tak ja som včera a, menej trošku spinkal a ráno som spával, tak preto tie slova mi takto unikajú. Utekajú aj no. čísla, no. utekajú... A, ale pointa je, že môže sa stať, že o 10-15 rokov bude vyzerať ako váš otec. A to už mu nebude až tak moc sedieť a nemyslím si, že aj vám. No keď ona bude vyzerať ako jej mamina, tak to bude v poriadku. Ona nebude, ona je jak drevo, ona má intuíciu, čiže ona nepôjde až takým... Tak rýchlo a... také skoky neurobia, áno. Takým poškodzujúcim smerom, lebo tá intuícia jej vždy bude hovoriť, kdežto mladý muž nemá. On je tak, že ako Ivan z Mrazika, nech sa ti medved pokloní, prečo by som sa ti ja mal kláňať? A až potom pochopil, lebo toto je správanie ľudí, ktorí nemajú intuíciu. Mm -hmm. Takže kľudne si to vypočujte, obidvaja, môžete mať nádherný vzťah, nikde nie je povedané, že keď je chlap starší, že to nemôže fungovať a že nemôžete žiť kvalitný dlhý život. Ale vzťah je o práci, o obojstrannom, a ak sa chceme v živote a v vzťahu posúvať, tak sa musíme rozvíjať. A ak sa, pod, ak sa chceme rozvíjať, tak vyťahujeme a zbavujeme sa slabosti, ktoré nás poškodzujú. A keď by vám teda záležalo na priateľke, tak štítna žľaza je, že Mirka podľa mňa tam bude tým, že je tam chýbajúce sebavedomie, tak keby sme išli hlbšie, tak tam budú nejaké veci z e, minulosti, ktoré ešte ona nemá upratané, lebo štítna žľaza je o tom, že niektoré veci nekomunikujem, nepoviem a držím si to v sebe. A pri vašich číslach a schopnostiach by ste to robiť nemali, lebo vy ste schopná, tak ako to Katarínka Katka v úvode písala, ste schopná sa opraviť, vyliečiť sama ešte by som sa vrátil, ak môžem teda už prejsť ďalej, no. tak eh, k tým dvojčatám, lebo Alena nám ešte napísala takú podotázku, chcela by sa spýtať, že čo to znamená z hľadiska numerológie, keď majú stredný stĺpec prázdny. No, to, tomu sa hovorí, že je oddelené to také duchovno a, a matrix, čiže môže to byť takéto rozpoltené, lebo tam je sebavedomie, intuícia, doťahovanie. Uh mhm. -huh. Takže to tam môže byť také a, rozpoltené. Keď to chce, tak minimálne nech to prepojí intuíciou a trénovať u nich intuíciu, že čo cítia ako prvý impuls, ktorý prichádza a vie tie dva brehy prepájať. Dobre. Ak by ešte mala otázku, samozrejme kľudne. Prejdeme teraz za Andrejou, ktorá nám poslala následovne. Tam je dátum narodenia 1.12. 1975. Pekný deň prajem do štúdia, ono to prišlo ešte 28. januára. Skvelá relácia, extrémne nabitá komplexnými informáciami, ktorých nikdy nie je dosť. Za každým sa niečo pridá do skladačky a určite vždy bude pridávať, nakoľko organizmus je zložitý systém, u každého individuálny. Veľmi som va za vašu reláciu vďačná, úprimne a poprosím analýzu vrátane mriežky. E, ten dátum poznáme, krvná skupina A-. Od dieťaťa mám problémy s dutinami, pár rokov mám boreliózu chronickú. Minulý rok na jeseň som bola opakovane nakazená, možno sa mi uštipnutím len reaktivovala. Miesto uštipnutia bolo zapálené a po užití ivermektínu, čaju z koreňa echinacei CDL tinktúry so štetkými fľak po pri, približne 10 dňoch zmizol, ale po mesiaci zmigroval do oblasti vnútorného stehna, sprevádzaný bolesťou, klbou ľavého bedra a členku, nártu. Objavila som boreliozu samodiagnostikou pri bolesti pravého kolena, bez nejakej záťaže približne 7 rokov dozadu. Nakoľko veľa ľudí v blízkom okolí tým trpí, všímam si prejavy a prístup lekárov dlhodobo, aktuálne čakám na výsledky z krvi. Od 11 rokov som vedená na ginekologickej ambulancii z dôvodu bakteriálnej infekcie pre zvýšené aslo, a opakovanou liečbou cist, e, zmrazením krčku maternice pre ranku, zašívaním pre hrozbu predčasného pôrodu, konizáciou a nejakými plesňami od malička sa vyhýbam plavárňam na odporúčanie lekára. Nie som očkovaná, necelé 3 roky sa snažím konzumovať maximálne e, maximum zdravých potravín zo záhrady s vylúčením pšenice aj špaldy, minimálne zemiaky z mliečných e, výrobkov v minimálnom množstve kyslá smotana, parmezán, brinza. Cukor nekonzumujem, jedine cez ovocie v zime jablka, bobuľové ovocie v lete dozrieva čerstvé ovocie, datlový sirup z obilnín pohanku, kvínoja, pšeno, múku pšenovú, mandľovú, lanovú, snažím sa používať potraviny podľa protokolu pre krvnú skupinu, v zime kyslú kapustu, žiadne citrusy, konzumujem vývary, polievky bez múky, zápražiek a mlieka, Pijem čistú vodu, sulinku kvôli minerálom, užívam D3K2, magnézium, kvetcetín, B, omega-3 a iné doplnky. Pravidelne chodím na akupunktúru pre podporu oslabenia obličiek a pečenie. Chýba mi však konkrétne riešenie pre mňa, hlavne čo sa týka jedálnička a doplnkov. Záleží mi na zdraví, snažím sa nájsť riešenie pre zabezpečenie dlhodobého udržania zdravia, pokiaľ môžem vyhýbam sa lekárom. Rada doplním informácie v prípade potreby pre ucelenie, prípadne osobne skonzultujem. Vopred ďakujem, verná poslucháčka Andrea. No tak daj Michal Mriešku, lebo to je kámoška. No dobre. Tri jednotky, tri dvojky, trojka chýba, potom jedna štvorka, aj peťka jedna, dve šestky a zvyšné tiež po jednom. Sedmička, osmička, deviatka. Uh mhm. -huh. No tak prečo kámoška? Lebo ročník 75, to som aj ja, to znamená, že Uh, druhý element je trevo, čiže tam máte veľa treva, čiže tvorivosti, kreativity. No a vy ste jinkou, čiže princezná. A otázka je, Patogen je horúčosť, predispozične najslabšie si je trávenie a obličky a je zvláštne, že TČMK tvrdí, že voda, čiže obličky a pečeň, pritom predispozične vy máte tú slezinu slabú určite a, a trávenie slabšie, lebo keď zoberieme, a, mám rada pšeno, a, samozrejme pohanka tam bola, a ešte niečo, ďatlový sirup je presne na trávenie, čiže preto aj keď ľudia určité typy potravín jedia, tak ja si to nekontrolujem len, čo sa týka jazyka, alebo tváre, alebo jed, e, skontrolujem si to jedálničkom, zeleninami, chuťami a ešte inými takými otieňami, ktoré mi potvrdia, že či to tak je alebo nie je. No a vo vašom prípade E, je záležitosť toho, že určite tie obličky sú najslabšie, takže to, čo vám pomôže, sú dlhovarené vývary, ale, ale dlho. Čiže ak neviete, tak si pozrite na internete 300-hodinovú polievku alebo gonži kaše tam tiež nájdete. A prvý krok je určite vyradiť všetky mliečne výrobky, lebo keď sa chcem dostať z toho stavu, tak prioritne potrebujem nekonzumovať, aj keď je to nejaká kyslá smotana, parmezán alebo nejaká brinza, nič z toho, vždy to vytvorí vlhko a chlad v tom organizme. To keď ja sa chcem dostať z toho stavu, čiže ani borelia sa tam nemôže rozhýbavať, keď tam budete mať teplo, sucho. A na boreliu, to čo my máme skúsenosť, kde buď borelis, tak takisto tam tá naša Špeciálna bylina, my sme ju už raz jej urobili veľkú reklamu, poznáte tú štetku lesnú, to, čo sme tam... <laughs> ako, ako sa volá? Áno, áno, takže, takže to už bolo v jednej relácii, že vo všetku eh, na kryzme alebo pri slovnavke vidíte, ale v lese to som nevidel. A v lese ich len počuť. tak. Takže reálne je to bylina, ktorá je veľmi silná na boreliu. Neviem, prečo jej dali taký názov, zvláštny. E, a dalo by sa o tom filozofovať, ale to už sme mali... Jasné, jasné. To si necháme zase niekedy na Silvestra. A, takže a, existuje borelis na to, alebo koloidné striebro, kvalitné, keď je. Lebo všetky tie problémy, ktoré popísala, tak je tam záležitosť toho, že tam je vlhko chlad a vy potrebujete teplo sucho. Takže jedna z vecí, vyradím mliečne a zaradím si dlhovarené polievky a gončí kaše. No a z tých doplnkov veľa ľudí používa ako doplnky, že tečko, kačko, cečko, horčík, draslík, magnézium, ale to sú minerály, to nemôžete brať až tak ako doplnok, sice doplňate to určité formu minerálov, ale ja doplnky prioritne berem, a, také, že superfood, ktoré nie len že doplňajú nejaký základný prvok, ale majú ďaleko silnejšiu energetiku na jednotlivé orgány a vy by ste sa mali presne sústrediť na tie obličky, po prípade, keď si pozriete jazyk v zrkadle, či je biely, či sú není otlačené zuby na boku, čiže ak tá slezina alebo žalúdok alebo slinivka je slabšia, tak ja potrebujem sústrediť tam energiu a v jedálničku e, po, vyhodím potraviny, ktoré vytvárajú chlad. Ideálne si môžete pozrieť na stránke Elementy zdravia, tam máme yin a yang. Takže tam si viete pozrieť, ktoré potraviny sú inové, ktoré jangové a treba to ako keby takto upratať. Ale zaujímavé by bolo, čo princezna robí a kam kráča, lebo z nejakého dôvodu to teličko ju niekde nejakým spôsobom blokuje, lebo aj ten bedrový klub, aj členok a ona a Andrejka má tri dvojky, takže bola taká podstatná dôležitá otázka, akú máte prácu, aký máte život, vzťahy, lebo toto je odpoveď, že tuto to niečo nefunguje. A keď si to vyladíte, tak to môže nabrať úplne iný smer v rámci zdravia a z, e, ozdravného procesu pre vás. Dobre. Ak ste skončili? Skončili sme. Dobre. <laughs> ešte úplne nekončím, ešte mám dva maily. Ten nasledujúci, tam je hneď trojlistok dátumov narodenia. Píše nám, píše nám Jana z Prahy. Pozdravujem všetkých do štúdia. Jana bude zrejme Slovenka, lebo mám pocit, že to v češtine nie je dopísané. Nie som pravidelnou poslucháčkou vašej relácie s pánom Planietom, ale veľmi rada si vás vypočujem z archívu. V tejto zaujímavej relácii som sa toho veľa dozvedela, vyskúšala niektoré recepty a reagovala som aj na rady, ktoré rozdáva pán Planeta, za čo mu veľmi pekne ďakujem. A chcem vás poprosiť o rozbor osobností podľa dátumu narodenia. Som babičkou dvoch maloletých vnúčat, detičky sú rozlietané, dosť aktívne až hyperaktívne. Problém je aj v tom, že moja dcéra je samoživiteľka týchto neposedníkov. Céra Janka má problém s nadváhou, po dvoch pôrodoch za sebou sa z nej stala moletnejšia žienka, váha nejde dolu i napriek cvičeniam a úprave stravy. Samozrejme, je na všetko sama, ešte popri tom rekonštruuje dom, pracuje, takže prežíva ťažké obdobia. Niekedy mám pocit, že je so silami už na dne a hrozí vyčerpanie organizmu. Ja som ďaleko, takže veľmi nepomôžem, bojím sa o céru, či to ešte do budúcna bude zvládať zo strany otecka detí, tam pomoc nie je. Vnočka Tarka, tá sa narodila 15.5.2020. Vnúčik Norko, ten je zase 19.5., presne o rok neskôr, 2021. A dcéra Janka... Ako? Aký je dátum? E, teraz myslíte ten prvý? No, Noro. Noro je 19.5.2021 a Janka ako mamina týchto detí, tá je 9.9.1984. Veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď, všetkých vás srdečne pozdravujem a prajem všetko najlepšie a nech sa darí, takže ďakujeme pekne. Zdravíme do Prahy, stoviešaté. A už a tu máme... Zase Teraz ešte máme tam... už nám spadla tretia eh, štvorica deviatok minimálne. Pochybujem, že tam bude 5, ale možno ešte, sa teším. Ešte raz ten posledný datum. 9. 1984. Aha, 8. ja som zle počul, ale možno intuícia hodila dobre. Tak pozrime Janku, lebo jackpot. Začneme maminou, áno? Áno. Áno. Takže 9984. Mhm. Uh -huh. No dobré. Tak pozrime sa na to. Ha, tento datum sme tu už mali, ale to bolo dávno. Takže poďme. Um, jedna jednotka, dve dvojky, trojka tam nie je, štyri štvorky a potom 5, 6, 7 nemá, jedna osmička a tri. Tri deviatky, áno. Áno, tri. Zapíš tam bude len čtyri, bude to všetko OK, takže... Mhm. Dobre, tak som sa tešil predčasne, ale možno ešte príde nejaký datum. A Dobre, prejdime všetkých a potom poskladáme rodinku. Dobre, takže Tarka 15.5.2020. E, predtým si vral 5.5. 15.5. A 19.5. je ten druhý 15. dátum. 15. ja mám zapísané 15. No. Tak som zle rozumel, dobre. Cez, cez Šturec to neprešlo. <laughs> áno, áno, tak počkaj, to musím... Alebo to uviazlo v tuneli medzi Žilinou a Martinom. No, však ale ten tunel je parádny. Už si išiel tade? Však aj na maratón. Áno, tak a to si prešiel celý? No preto no, prípadne no. no, lebo zablúdil. Mm -hmm, Áno, celý, celý. tuneli zablúdil. On prišiel do, na Oravu, lebo majú nový tunel. A nebo, takže... Neboli tam rýhy po korčuliach? <laughs> Dobre, poďme na tie čísla. <laughs> tak Takže upaľoval tady. Tri jednotky, dve dvojky, jedna trojka aj štvorka, tri peťky, jedna šestka, potom sedmičku, osmičku tam nemá a jedna deviatka. Dobre. No a potom je tu ešte Norko, toho 19.5.21. Dobre. Takže to máme tu. 4 jednotky, dve dvojky, trojku nemá, jedna štvorka, a tiež má 3 peťky, 1 šestku, tiež chýba sedmička, osmička a dve deviatky. Mhm. No tak vidíte, jackpot tu máme, ale peťkovi, nie deviatkovi, lebo to už je <clears throat> tretie dieť, tretia bytosť, čo má 3 peťky dneska. Mhm. No. Takže ideme to teda pospájať. Čo sa týka teda maminy, mamina je jangový oheň, čiže ona má e, štyri štvorky, takže odporúčame Janke, o maminu sa nemusíte obávať. No a prečo pribrala? Lebo v podstate jej chýba láska a šťastie, takže ona nabehla, zapla e, svoje štyri štvorky a teraz oheň do toho a ja to ustojím. Lenže keď tam je chyba, láska, šťastie, no tak potom ide do jedla a papá a musí to nejako uvoľniť, lebo ona by to mala uvoľniť pohybom a nie naháňaním sa za deťmi. A je neuveriteľné, že ako funguje Matrix, že ak som žena a vidím, že manžel mi nepomáha a ja teraz by som sa mala naháňať, len aby som zabezpečila dom pre svoje deti, ale skončila vyfľusnutá. To samozrejme vy jej nemôžete povedať, ale môžete jej dať vypočuť tú reláciu, tak si skúste zvážiť a pre vás je dôležité, že sa spýtať, je Janka šťastná? To, čo robím, milujem, fascinujem, alebo robím to preto, aby sme mali kde bývať, ale vy môžete bývať aj v byte. Kde je odkazané, že ja musím bývať v dome. A aj keď ten dom nie je dokončený, a malo by ma to stáť, že skončím v nemocnici, tak na čo mám je dom v úvodzovkách? Že tu ľudia, ktorí obetujú život deťom, domu, firme, majetku, tomukoľvek, a potom ležia v nejakom období svojho života, pozerajú sa na biele steny s vážnou diagnózou a teraz si hovoria, a na čo mi to všetko bolo, keď aj tak si to do hrobu nezoberem? No a vaše deti, vy máte uh, super deti a, mamin, a teda Janka maminka nemá intuíciu, síce ju má ako žena, ale uh, nemáte ju dobrú, tak preto sa vám narodili títo anielikovia, kde vám stačí robiť len jednoduchú vec, vždy sa ich spýtať, je to dobrý nápad, že toto maminka robí, oni vám povedia, nie, nie, keď sa obidvaja zhodnú, určite to nerobte za žiadnych okolností, aj keby to bolo čokoľvek, že potrebujete ešte namontovať kľúčku a už sa máme stiahovať a keď oni vám povedia, že sa máte odsťahovať, tak to urobte, lebo vy nevidíte, čo sa potom spustí. Ale títo vaši malí šamani to vidia a cítia. že ja ako mudrý rodič by som tieto zručnosti u detí rozvíjal a nie ich blokoval. A to je ten rozdiel, že keď neviem, a väčšina rodičov nevie, nepozná svoje deti, oni si myslia, že sú to moje deti, tak, že im budem rozumieť a že oni budú dobrúčké. Nie, nie, niektoré deti sa rodia šéfovia, niektorí sú ohne, čiže bohemi a niektoré sú živli. Čiže Vlko je inový oheň a jeho patogén je vlhko, predispozične má najslabšie obličky, trávenie. No takže on má 4 jednotky, jednu štvorku, tak on bude robiť všetko preto, takže bude trošku tvrdohlavúčky, egoistickejší a chýba mu osmička, takže keď maminka ho bude stískať, štekliť, jašiť, ako náhle použije šéfa a začne na ňo chrliť oheň, Norko neviem, či sa pohne a či urobi zmenu. Možno sa uzavrie, možno bude citlivý, možno bude plakať, ale nebude určite kráčať tým smerom, akým by ste chceli ako mamina. A čo sa týka Tarky, tak ona je zase inová voda a predispozične ona má najslabšie žočník a srdcovo-cievny, systém. Takisto ona nemá osmičku, čiže vy, vaše deti a vzťah s vašimi deťmi môžete mať super, keď ich budete štekliť, smiať sa, radovať, jašiť. A princezna má problém s chladom, čiže jej patogén je chlad. No a vás som hovoril, že je tam patogén sucho, najslabšie orgány sú obličky a pľúca hrubé črevo. Takže preto Určite vám to nestojí za to sa naháňať za majetkom. A ja už som x krát počul, že a fakt, a vy toto nebudete robiť a vy uh, si neš, nešeri, nešetrite na dom a potom kde budete bývať, keď budete mať rodinu. Ja som povedal, keď príde čas, bude. A zariadilo sa to. Čiže už aj vtedy som mohol predpokladať, alebo aj teraz, keď sa pozriem spätne, tak vidím, ako fungovala moja intuícia a mám presne príbehy dvoch kamarátov, ktorí mi toto vždy hovorili. Ty pracuješ, míňaš všetky peniaze na kurzy, ty by si si mal odkladať a četriť. Samozrejme, intuíciu som počúval a ja skôr, ako mi to hovorili, som mal založené stavebné sporenie a tam som si odkladal peniaze ale nie až tak, ako možno niekto, ako si oni mysleli, tak ten jeden začal, chodil do zahraničia, aby prerobil rodinný dom a potom tam spolu s mamou bývali. Viete, ako to vyzerá v dnešnej dobe? A je v zahraničí, dom prerobil, mama je pri sestre v byte a domu stojí prázdny. A on a kopec peňazí investoval do domu, do ktorého vôbec ne, ktorom vôbec nebýva a v dnešnej dobe neviem, či je na Slovensku alebo stále pracuje v zahraničí a je mu ťažko sa vrátiť domov, keď vie, že keby tu chcel pracovať, tak by sa tu musel narobiť a keby chcel začať podnikať v 40 v 50 je asi ťažšie, ako keď už si zažijete ten svet. Svet je zaujímavý, v niektorých prípadoch je veľmi ľahký a to spôsobí, že je veľmi rozmaznaný. Samozrejme, niekto narazí vo svete na náročné osudy, tomu nemusí až tak veľa priniesť. A ten môj druhý kamarát tiež mi hovoril, že on si chce postaviť dom a šetril si peniaze. Do dnešného dňa dom nemá a teraz dvaja mi dávali radu a ja som nepočúval a počúval som svoju intuíciu. Čiže vybudoval som, mal som obchody, vďaka tým, že ja som sa rozhodol kráčať touto cestou, dneska na Slovensku je veľa ľudí, čo majú vlastné predajne, ktorí prešli napríklad kurzami, niektorí ľudia robia terapeutov, niektorí ľudia robia, čo ja viem, ženské kruhy, mužské kruhy, čiže v podstate tých ľudí, ktorí transformovali len vďaka tomu, že ja som počúval svoju intuíciu. Samozrejme, za tie roky mám bioobchod, mám reštauráciu, a ešte ďalšie veci. A, to je, a keď sa dostaneme k pointe, ja som vždy cítil, že keď príde čas a budem mať mať rodinu, tak si budem, tak to zariadím. No a stretol som manželku, no a nebolo to o tom, že keď som hľadal ženu, tak si poviem, mám ženu, e, keď príde na rande, počúvaj, máš byt, lebo s tebou chodiť nebudem, keď nemáš byt alebo dom. A Ukáž vkladnú knižku a manželka mala byť. Takže ja som 10-15 rokov pracoval ako otrok a potom máme dva byty. No na čo nám to Veď aj tak v dvoch nemôžeme bývať. Takže ten, ten vám bude zarábať na ten druhý byt. Ja viem, lenže ja som postavil ďaleko sofistikovanejší systém a to je svoju hlavu a svoje telo, ktoré z roka na rok je schopnejšie a výkonnejšie a vymýšľa nové veci, čiže ja dneska s tým svojim softverom zarobím na 3, 4, 5 bytov, domov, ale keď to zoberiem jednu múdrosť, ktorú mi dal jeden klient, ktorý bol minulý týždeň a on hovorí, pán Planeta, ja som sa pozeral na život a zistil som, že metriktový program je máš vyštudovať školu potom si máš urobiť ideálne vysokú školu, lebo máš papiera, potom si niekto, potom máš mať rodinu, lebo keď nemáš rodinu a nemáš manžela a nemáš deti, no tak ty si není normálny. A potom by si mal mať dom a potom strom a auto. No a potom už je len nadstavba. Máš väčšie auto, lepšie auto, väčší dom, lepší dom, jeden strom, dva stromy a potom máš dve auta, dva domy, tri stromy. A dve ženy, to... tri ženy. Áno, a takto to len zvyšuješ a nakoniec zistíš, že ja som v podstate nežil a všetko to, čo som tu vybudoval, tak tu aj po mne ostane a prirodzene sa zabudne. A dobrý učiteľ a dobrý majster sa hodnotí nie podľa toho, koľko, koľkým ľuďom pomohol a koľkým ľuďom, koľkých ľudí zachránil, ale koľko lepších ľudí, ako je on, vychoval. A toto je základ, či to sú bojové umenia, či to je akýkoľvek trénerstvo, čiže to vodcovstvo nespočíva v tom, že ja mám svoje ovečky, oni kráčajú za mnou, ale vodcovstvo spočíva v tom, dobrý vodca alebo dobrý líder, keď to zoberieme z toho metrixového jazyka, vytvorí lepšie, silnejšie osoby, ako, ako sú oni, ktoré vedia pokračovať v tom odkaze alebo procese, ktorý začal. Takže preto, keď sa budeme baviť, čo sa týka Janky, tak Janka je schopná, úžasná, ale či dom dokončím o, o mesiac, o pol roka, o rok, nie je až také dôležité, ako keď budete ťahať pílku a preto robte len jednoduchú vec, spýtajte sa deti. Čo by mami, maminka mala robiť? Mala by viac pracovať, oddychovať. Ak vám povedia oddychovať, tak oni vy môžu vidieť rok, dva, tri dopredu, že ak to nezmením, tak vás niekde vypne. A keď vypne maminku, tak ako pomôžete svojim deťom? A keď, keď vás vypne niekde, nemusí vás vypnúť nejakou vážnou chorobou, ale zlomení na nohy môže byť už dosť veľký problém, lebo nebudem vedieť, ako dopraviť svoje deti do školy, nebudem vedieť toto urobiť, tamto urobiť, hento urobiť. Takže dobrá rada, dajte jej to vypočuť a Janka je schopná a silná a preto ste dostali silné ego, preto aj máte dar zarábať peniaze, takže nastavte si život, aby ste aj vy aj deti mali dostatok lásky a dostatok šťastia a nepotrebujete k tomu reálne v tomto momente chlapa, lebo na začiatku potrebuje byť človek sám so sebou šťastný a nie, že hľadám niekoho, kto ma urobi šťastný, alebo keď dostaviam dom, tak budem šťastnejší. Nebudete. Hmm. To nie je magnet na prípadného partnera. Čo myslíte? Ten, že ten, ten dom, dom? Ten dom. Nie, to tam sú veveričky, tie by ho hneď rozložili, <laughs> lebo to sú, to, keď zase to zoberme, že to sú deti, ktoré vedia ohýbať rodičov, deť, e, deti v škôlke, že tým, že majú tri, po, tri peťky, oni nevedia o tom, že to robia, ale robia to. Lebo to sú, deti sa správajú intuitívne to, čo cítia, že im funguje, tak to používajú a dospelí sú tak unavení a tým, že jedia metrixové potraviny, tak oni vôbec nevidia, čo tie deti stvárajú s nimi alebo čo bežne tie deti v tom živote robia. A na mňa toto skúšalo už veľa detí, ja poviem výborne, ale pozri, ja nie som niekto, kto by ti na tieto finty skočil, tak sa potrebujeme buď rozprávať ako veľký alebo malý, ale je neuveriteľné to pozorovať a keď aj Janka bude vidieť, že to jej deti robia na kohokoľvek iného, tak nich trénujú zručnosť, to je dobrá vlastnosť, ale vy im potrebujete ukázať, že nie na každého to zabere. A toto je to, čo je správne vedenie detí. Nie, že im to budem blokovať, že toto nerobte, toto nie je správne, toto vôbec nefunguje, odkiaľ si na to prišiel, toto sa určite nestane No maminka to nevie odhadnúť, keď intuíciu má takú slabúčku mm. ako žena, ale jej veveričky majú 6, 6 petiek dokopy, takže to je iná sila. V každom prípade budeme držať palce. Treba si rozložiť sily, lebo život nežijeme len jeden rok, jeden mesiac, ale radi by sme tu boli teda niekoľko rokov, desaťnásobne takže aby ste sa nevyšťavili už teraz pri domčeku. A prejdeme zase k ďalšiemu mailu. Toto by mal byť už predposledný od Emílie. Dátum narodenia je 3.1.1953. 1953. Ako nám Emília píše, srdečne vás všetkých pozdravujem. Pozdravujem vašu reláciu, rada počúvam, poradíte aj pobavíte a rada by som sa niečo dozvedela o sebe aj s mriežkou. Kým som ešte pracovala, často som mávala problémy s chrbticou, sedavé zamestnanie. Keď som zostala na dôchodku, prihlásila som sa do klubu turistov, kúpila paličky a chrbticu rozhýbala turistike sa venujem stále, občas mám problém so žalúdkom aj tlakom, možno psychika, lebo keď som v pohode, môžem zjesť čokoľvek. Pred približne 40 rokmi mi vyoperovali slezinu, lebo bola pažravá, strácala sa mi v nej, strácali sa mi v nej krv, krvné doštičky, chodím každý pol rok na kontrolné odbery, vo voľnom čase sa rada venujem ručným prácam, aranžovaniu, čítam knihy, okopem záhradu, aj dvor pokosím. Ďakujem vopred za vaše rady a to je všetko od Emílie. No daj mriežku, Michal, som zvedavý na mriežku. No, nebude to až... Ale dobre. Um, <clears throat> tri jednotky, dve dvojky, dve trojky a potom po jednom až po sedmičku, čiže 4, 5, 6, 7 má po jednom, osmičku nemá a jednu deviatku. No, takže Uh, Emilia, neviem, čo vy tam dlúbkáte, uh, veď vy ste šéfová. To znamená, vidíte, bolela ma chrbtica, kúpila som tie paličky, začala som chodiť a rozchodila som. Čiže vy ste young drevo. Young drevo má tvoriť, raz, viesť, šéfovať. Takže keď vidím, že s dievčatami, že chodím, dievčatá, ideme na túru, začnem to organizovať, máte dve, troj, dve dvojky, to znamená, energie máte veľa. Najhoršia vec, ktorú človek môže urobiť, že začne sedieť. Čím viac sedíte, tým viac si kopete takú tú malú truhličku alebo takú tú malú jamku, nie na guličky, ale na iné veci, takže sa tam ľudia prirodzene môžu pochovať. Preto toto nie je vaša záležitosť, lebo vám vaša dušička, ani vaše nastavenie, ani vaše energie nedovolia to, aby ste sedeli. A vy máte za xx rokov nejaké skúsenosti, tak premyslite, že keby ste teraz dali otázku, že Boh vám dal otázku, Emilia, čo si pre svet a ľudí urobila? A vy by ste mali povedať a zodpovedať to. Lebo Zoberte si, že keď si pozriete najväčšie korporáty na svete, tak tie korporáty neriadia mladí 30-roční manažéri, riadia ich 60-70 roční manažéri, ktorí majú obrovskú skúsenosť a prax. Takže vy keď sa začnete o seba starať, takže režim v, nie je také, že ručné práce, to si môžete tak, že večer uh, si môžem sadnúť a trošku trénovať uh, ručičky, ale vy by ste mali mať, že ráno sa zobudím, ja viem, vzdelávam sa, potom si uh, uvarím obed, po obede sa idem poprechádzať, potom zase si niečo čítam a večer ako oddychovka môžem toto alebo trošku v záhradke, ale ak sa necháte chytiť, to tomu hovorí môj priateľ, s ktorými robíme pobyty, či už je to detox alebo iné, tak on cvičí kung, Miro Chudej, tak sa hovorí, že na každej životnej ceste v určitých úsekoch máte, tomu sa hovorí, že diablova pasta. A pre dôchodcov je dôchod diablova pasta. Oni do toho vlezú, vedia, už som celý život robil, a teraz si budem užívať, ale vy máte obrovské skúsenosti. Jediná vec je, že záleží, ako ste sa starali o svoje telo. Takže ak ja tu budem uh, na tomto svete, lebo ja neviem, dokedy tu budem. Možno budem ešte rozprávať týždeň a potom ma prejde kamión alebo niečo. A... Ale ústavám pôjdu aj potom, určite. No, <laughs> ja, ja rozchodím, keď ma prejde labuť, lietadlo, autobus, koník, vláčik a potom zase labuť, lietadlo, koník a vláčik, to rozchodím. Ale uh, iné možno nemusím rozchodiť, ale ak tu budem na tom svete, si zoberme, že ja mám teraz 30-ročné skúsenosti a mám 50. Čiže keď budem mať 70, tak budem mať 50-ročné skúsenosti. Takže keď sa len človek nadýchne, tak ja mu poviem, aký má problém, či vzťahový, a, pracovný alebo zdravotný. Takže o tomto toto je, že keď človek brúsi sám seba ako diamant, a to nie je o planetovi, a, ja, čo mám kámoša, čo tak dlho masíruje, ako ja sa venujem výžive, tak k nemu, keby ste prišli, tak ten vás vy, vykrúti, lebo tam zistíte, čo je, kde všade mám zablokované dráhy a ja hľadám čarovnú pilulku, aby som sa lepšie cítil, lebo moja chrbtica je celá zablokovaná. To, že cvičím na chrbticu, vám nestačí. Vy potrebujete aj tie svaly uvoľňovať a nič lepšie ako dobrá masáž nie je a vy by ste tomu telu mali vrátiť to cez takúto formu. To nie je o tom, že ja si oddychnem, zapnem telku, zoberem čipsy, vyvalím sa do kresla. Čipsami poškodzujete a, svoje vnútorné orgány, obličky, pľúca hrubé črevo, tukom, pečeň, slezinu, srdce. Takže žiaden bonus. Sedím v kresle, ktorý mi poškodzuje chrbticu. Sledujem televízor, ktorý na mňa spôsobí. Aký pozitívny efekt to má? Ešte, ešte sledujem veci, ktoré mi menia mentálne nastavenie mojej mysle. Čo na tom pozitívne je? No nič. Takže preto vždy treba zvážiť, akým smerom idete a Emília by mala naspäť zaradiť 5 ku 6 a trhať asfalt. Nemala by byť niekde, tak reálne ten jej život je teraz na dvoječke. Čo môže nejako fungovať, ale dlhodobo jej dušička povie šefová, čo ideme robiť? Túto, že motať paličky, štrikovať, není normálna. Takže dobrá rada je zamyslieť sa nad tým a začať fungovať. Čo sa týka zdravotne, šéfová teda má patogen vlhko, predispozične tie srdcovo-cievne, čiže vy sa potrebujete hýbať a byť šťastná. No a pri narodení e, asi to, tieto cievne bolo slabšie, ale tak teraz už dneska podľa toho, ako ste spomínali, môžu byť aj v iných orgánoch problém, že tá slezina, ale tá slezina bola slabšia a odišla e, preto, lebo ten cievný systém dobre nefungoval, papali ste, čiže zase je to taký začarovaný kolotoč, ktorý spustí niečo. Ale je tam veselá myseľ podľa toho, čo sme si mali možnosť prečítať. Veď vidíte, ako to písala, uh mhm. -huh. že ak ja by som chcel mať uh, nálepku, aký je planéta dobrý, milý, no tak polovicu veci vám nebudem hovoriť. Ale tým, že ja určité veci už navnímavam, tak mi nedá, aby takáto úžasná osoba, ako je Emília, sa vyhodila rýchlosť a teraz Ferrari zaparkovala v hornej dolnej do šopy a nechala ho tam. Hmm. Tak ona potrebuje si uvedomiť, čo ešte môžem v tomto živote urobiť, čo ma baví, čo ma fascinuje, takže začnem čítať, začnem cvičiť, začnem chodiť a dievčatá, kto ide so mnou, pridajte sa. Ja idem vždy. Ona je vodca, ona nemá čo, že som domka a dlúbkam si. To na toto ste sa nenarodili. Dobre, prídeme k poslednému mailu. Je to od Mariana, ktorý nám už e, písal o tom svojom karpackom tuleňovi, čiže karpálnom tuneli. Len mu to prepísal mobil a teda poslal nám dva dátumy pôvodne, ale ešte k tomu pribudol jeden, pozerám, že dva dokonca. Ešte raz vás, e, vám chcem poďakovať za trpezlivosť pri toľkých dátumoch, ktorými som vás zasypal pri maratóne a aj pri poslednej relácii, kde som ešte pridal dva dátumy vnukov, ale tým sme sa nestihli venovať. To bol Lukáš a Tereska a k tomu môjmu čerstvému problému s tým karpálnym tunelom, Obe deti sú od mamky Lenky, aj tu máme dátum a aby to bola kompletka, tak manželka poprosila, že či by sme sa nepozreli aj na jej mamu Katku a má problémy hlavne so zápchou, tak neviem, či to stačí na to, aby sme sa tomu venovali. No jasné, veď. No. Dobre, tak začneme teda Lukášom, alebo Tereskou, ideme zobrať od najmladšieho. Tereska je 17.11.2025 to bude najmladšia. Môžem všetky dátumy, že? Áno. Lukáš, ten je zase 17.7.2021. E, Lenka, neviem, či sme sa jej nevenovali počas maratónu, lebo tento dátum tu mám, práve z maratónu, 23.7.96, aj s mriežkou vyplnenou. Takže tam asi by sme nemuseli tráviť veľa času. A čo sa týka Katky, tak to je 17.5.1944. To je ten problém so zápchou. No tak pôjdeme uh, to je jedno, odkiaľ. Michal, koho máš? Začal nikoho, len som si zapisoval dátumy. <laughs> Ale tak, to je rýchle, v pohode. Tak môžeme ísť od toho 1. 17.11.25. Áno, môžeme. Idem, ideme od babky, takže... Od babky? Tak to je ten... 7... Je tak 44? 44, dobre. Uh mhm. -huh. no. Ona má len 44, tak musíme ano. začať. <laughs> A problém so zápchou. Áno. Ale v Bratislave ja tiež mám problém s ňou. Áno, v Bratislave ja som mal minule, keď som tam prišiel, tak som sa nevedel dostať cez tri ulice. Katastrof. A, vidíte, a my, my v Žiline už to máme dobré teraz. Áno, ak máte tunel, tak už nemáte zápchu. Tak, ano, tak. Vidíš, takže keď, keď chcete sa zatočiť s zápchou, treba tunel spraviť. Pán tam musíte si trošku posunúť ten mikrofón, lebo nám tam odchádzate do tunela. <laughs> Asi tiež má zápchu. Asi. <laughs> no v Bratislave bola ráno, takže už som ju vyriepil. No máte, sem tam ste nám ukrytí v takom, ako pod vankúšom, keby ste už boli. Nie, veď mám telefón, mikrofón a ja keď sa niekedy hýbem, tak sa akože môžem... sa nehýbte, keď tak pravá no, ruka, no. na, pravú ruku pri Facebooku. <laughs> Mám pero. Dobre, takže... máte, však my veríme, že máte, inak by ste sa neoženili. No, Katarína. ten... Je inak zaujímavé, že vlastne tri dátumy a tá, štyri dátumy a tri z toho sú 17. No je to zaujímavé inak. A, no, hej. Hej. Takže tuto máme 17.5.44, tam vychádza 5 jednotiek, jedna dvojka aj trojka, tri štvorky, jedna peťka, šestku a osmičku nemá, jedna sedmička a dve deviatky. Mhm. Takže uh, mamina Katka alebo Koho to je teda mamina? To už je mamina toho Mariana. Dobre, takže mamina Mariana je inový kovík, a patogen horúčosť a predispozícia pľúca hrubé črevo. Pardon, mamina tak... Lenky, mamina Lenky, hej. Tak, Takže... lebo ako píše, aby sme sa pozreli aj na jej mamu Katku, čiže asi Lenky, mami. Uh mhm. -huh. Máme rodinné konštalácie usporiadané, takže to je dobré. Takže mamina Lenky Katka, jej nový kovík, najslabšie... Zabudli teda... ste ešte Mariana spomenúť. <laughs> A ten jediný není 17. No, mamina Lenky od Mariana zo stredného považia, aby to bolo kompletné. A, uh, s jeho maminou a ešte to tam zamotať a neviete už... <laughs> Takže to som sa vždy... Teraz trošku strelíme, to som sa vždy smial, keď mamina išla pozrieť a začali poznáš, ve to je tá Zuzka z, toho, z tej ulice, ve to je sesternica tvojho bratranca z druhého kolena. No toto keď začalo, tak ja, motajú Inak babiku. doteraz nechápem, že čo to znamená z toho druhého kolena. To neviem. Yes. Že? Ja, ja vôbec neviem, aké koleno však mám. A, a ešte keď, akože dobre, ešte z druhého OK, ale keď povie z tretieho, už ste videli niekoho s tromi kolenami? <laughs> Možno, že to, to, čo má na hlave, je koleno ešte. No, no, no, no to asi vidíte. Vidíš, Michal, musíš byť tvorivý, takže už máš, uh, každý máme tri kolena. Takže... takže mamina Lenky od Mariana s vnukmi Lukášom a Tereskou a Katka. Lenka je teda manželka Mariana, Vložná <laughs> priateľka a teda je to aj jeho svokra. A, takže môžeme to motať. Jaj, sa to stratíme úplne. A vy vidíte z toho tunela, prosím vás, lebo zase máte ten mikrofón nejako divne. Nemám, mám to rovnako. Ale, ale nejak, to je horšie a horšie sa mi, Mari ale niekedy si taký húňavý, vieš. No, ako keby také... ste mali zahlienený nos. Áno, ako keby si tam mal mahu hlienu. mahu hlienu nemám, tak Takže si to spacifikujem, aby ste boli spokojní. Teraz ste spokojní. Chvíľ, teraz vám chvíľku, skoro, ale... Teraz vám skoro... Nie, tiež to uteká. Je to také divné, zvláštne, no. Počujete? Počujeme, počujeme. No dobre. Takže problém je tam celkovo, že tie pľúca hrubé črevo sú slabšie, takže keď sa má zlepšiť stav, tak určite vyradiť chlebík. A mliečne výrobky nie sú až také optimálne, čiže keď už mamina lenky má niečo papať, tak a, a, biely jogurt a, alebo brinza, také tie fermentované, samozrejme niekto povie, ale on hovorí, že to nemá jesť, ale ona je staršia pani, má svoje nastavenie, svoje vzorce, takže jej nemôžete všetko zobrať, ale reálne pre ňu by bolo ideálne nie z chleba, žiadne mliečne ani syry, e, skôr rybky, polievky, keď tak cestoviny, ale tí starší ľudia ten chlebík majú ako jeden z e, nástrojov závislosti. A keď by som to chcel zlepšiť, tak to črevo veľmi dobré na, pri zapchách buď také najlacnejšia verzia je Psyllium, alebo taká kvalitnejšia forma je fiber, borelis alebo chlorela, niečo z tohto by som teda uh, mamine Lenky alebo svokre od Mariana <laughs> niečo dával a aby sa to črevo fungovalo. Ja som bol teraz napríklad pozrieť maminu trošku som jej vyčistil žalúdok, lebo zase ja vždy prídem, otvorím chladničku a tam len jedna, jeden z e, nejakých produktov, vrem, babka, prečo nemáš ďalší? No už mne došlo, veď a máš volať. Takže rodičom by ste grož mali vrátať a keď viete, že tie črievka fungujú horšie a máme to otestované, lebo máme známu a tam má tiež problémy, je dôchodkynia problém s, e, so zápchou a fiber, to sú štyri druhy vlákniny, psílium je jedno, to vyriečilo, ale môžete vyskúšať psílium alebo chlorelu greenwaysovú, alebo fiber, vyberte to, čo budete cítiť. Ak by ste boli, mali otázky, viete sa potom spätne pýtať. Mm -hmm. Môžeme ďalej. E, no, Lenku nemusíme riešiť, lebo vravím, mali sme to v maratóne, tento dátum, takže to... Ale dajte mi mriežku. E, mriežka Lenky je dve jednotky, jedna dvojka, štyri trojky, potom má dve šestky a sedmičky a dve deviatky. Presne tak. E, takže e, keď zoberieme teda, budeme vidieť, aké, aké budú mať čísla veveričky. Tak poď veveričky. No, ideme najskôr teda Lukášov, 21 ročník. Mám Môžeme. tu 25 takže poďme tak, Tereska, Dobre, Tereska bude tá 25 11 No, tak a tam sú 4 jednotky, dve dvojky, jedna trojka, štvorka nie je, ale tram da da da, 4 peťky. Buf potom šestka nie je, jedna sedmička, jedna osmička a deviatka tam tiež nie je. Mhm. Takže tu máme uh, čarodejnicu, takže to je uh, druhé dieťa do hviezdnej roty. Zatiaľ dieťa späť s piatimi peťkami som nemal, čiže za tých x rokov najviac bolo 4, čo som žijúce stretol a je neuveriteľné. Popíšem vám situáciu, aby ste vedeli. Ale mali ako... sme v maratone jedného peťkového 5 krát, 5 Áno? Uh mhm, -huh. V maratone bol. No dobre, tak, ale žijúceho hovorím. No, no, tak no to... to je 2020, tak predpokladám, že ešte žije. Hej, hej, ale myslel som tak, že fyzicky som sa stretol. Hej, fyzicky, aha, nie, takto cez čísla iba, hej? Tak poviem teda uh, Lenke, aby vedela, aká je Tereska malá šamanka. Bol som u kamoša, ktorý má tiež syna so štyrmi peťkami. On mal vtedy asi rok a začínal sa učiť chodiť. A keď išiel cez hračky, tak si kopol takú mekú loptu, čo sa používa na cvičenie, že nie je úplne okrúhla, je taká splaštená a používa sa pri cvičení. Tak on jed, jedenkrát do nej kopol, tá lopta sa odkotúlala niekde do nejaké, na nejaké miesto a ja som schválne a kdekoľvek chodím, pozorujem. No a on potom prišiel k tatovi a začal sa ťahať po nohe smerom k ocinkovi. Jemu sa bol taký šťastný, ale nohy boli slabé, tak ho neudržali. Ruky pustil a padal dozadu normálne ako doska a mal by si hlavu buchnúť o temeno, ale tam mal kopnutú tú loptu. Takže dopadol hlavou presne na tú loptu. A hovorím tatovi, vidíš, čo robí malý šaman? Takže reálne opäť, keby ja som mal také dieťa, tak čokoľvek v živote budem robiť, budem sa jeho pýtať. A v tomto prípade Teresky, že keď ona vyrastie, tak vy len e, sledujte, čo jej chutí, čo má rada a strážte jej sladké, mliečne a pečivo, čiže chlebík dávať kvalitný, len desiatá a jedenkrát do dňa, nedávať desiatá aj olovrant a uvidíte, že aká neuveriteľná princezná čarodejnica alebo šamanka s nej vyrastie. Uh mhm. -huh. Samozrejme, bude treba, keď je tam chyba štvorka, trénovať sebavedomie, no a to egičko tam má doplnené, takže to viete vykrývať. No a posledný dátum pre dnešok? Ja sa ešte Ek... chcem spýtať to, o akom dátume si hovoril? Čo akom? Uh, nie, ty, Kršiak. Myslíš e, s tou pe peťkami? Áno. S piatimi peťkami to bol dátum... Kdeže to mám? No vy to nájdete. Je to, je to 26.6.2020. To nebude správne. Lebo tam sú tri dvojky, jedna štvorka. Počkaj, 26. 6. 2020. 3 dvojky, 1 štvorka, 5 petiek, 2 šestky a 1 deviatka mi tam ukazuje táto moja tabulika. No, tak si... to nemáš správne. A čo si to tam potom hovoril? Tak si to zle diktoval. Mm. No tak mi to povedz. To sa mi nechce veriť. Tam není, jednotka, 3 no. dvojky, no. není trojka, 1 no. štvorka, 3 no. peťky. 3? Tri. Dve šestky a jedna deviatka takže peťku som tam ja dal zle. Mm -hmm. Teda chyba softvéru. Ale ja. možno je to o tom, že človek si myslí a povie, takže to aj mne sa párkrát stane, že myslím si niečo a poviem niečo iné. No ja to tu tak mám napísané. Možno, možno som to tak povedal, OK, ale tak dobre, že sme to teraz opravili, no. <laughs> Ak to počúvajú. dobre, takže potom Tereska je už do štyrmi. No, takže to je, hovorím, že druhá, druhá osoba, ktorú poznám, že má 4 5 a ona je teda Jangovikou, kov, mm -hmm. tak e, ju netlačiť niekde, kde nechcete a patogen horúčosť a predispozícia slabšie obličky a trávenie. Mm -hmm. Preto polievočky, vývary pre ňu budú super, ale ja by som jej ani nevymýšľal jedla, vždy by som sa spýtal, čo chceš, ukáž mi, a ona ukáže a dávajte jej to, lebo ona presne bude vedieť, s čím harmonizovať organizmus. No lebo ja keď si rolujem všetky tie, čo si zapisujem, tak som tam inú štvorku nenašiel, iba túto. No a potom teda tá opravená peťka na trojku, no dobre, no to v škole to poteší, ale teraz ma to nepotešilo. No, tak prejdime k tomu poslednému dátumu 17.7.21 k Lukášovi Dobre, tak tam sú 4 jednotky, dve dvojky, trojka tam nie je, jedna štvorka, dve peťky, jedna šestka, dve sedmičky, osmička nie je a jedna deviatka. Hm, tram da No, takže a Luky je Jangový oheň, takže to je pecka. A prečo? Lebo Luky určite bude provokovať sestru, a preto by malo byť nastavené to, že oni nemajú ísť do konfliktov a tým, že majú tie egíčka trošku väčšie, tak to tam môže trošku iskryť, preto odmala strážiť, aby ten ohník neprovokoval sestru, lebo bude vrtať a jeho patogén je horúčosť a predispozične najslabšie sú obličky a trošku srdcovo systém. No a na čo si určite dať pozor, tým, že je oheň, tak o, a teraz má malú sestru, tak aby sa tá láska prirodzene rozdeľovala medzi tie deti, lebo on bol doteraz stredobodom pozornosti a teraz prišla sestra a to je veľakrát z tohto vznikne trauma, že rodičia oddelia to dieťa. A namiesto toho, aby tomu a napríklad Luky mu sa vysvetlilo, že vieš, teraz máš, ty si veľký brat, máš sestričku, maminka teraz chvíľku sa bude starať o teba, ale každý deň my budeme mať svoj rituál, že napríklad tu sa budeme spolu hrať len my dvaja, ocinko pôjde so sestrou, alebo budeme večer zaspávať, čiže zavete si, aby on cítil, že neprišiel o maminku alebo o oboch rodičov, lebo toto veľakrát rodičia urobia takúto, ako keby vyzerá to, že veď my sme to nemysleli tak, lenže toto dieťa to tak zobere, že vy ste lásku, ktorú mal len pre seba, zrazu má ďalší súrodenec a ten rodič, keď si to neodsleduje, tak dieťa môže mať z tohto traumu a, a napríklad sa vie stať, že v dospelosti nechce vzťah, nechce partnera, lebo sa bojí, že ho tiež opustí, ako ho opustili rodičia a pritom oni ho neopustili, len si neuvedomili, že sestra napríklad, čo ja viem, keby to bola iná verzia, je chorúčka, musíme po doktoroch a on vidí tú pozornosť, takže toto detskému mozočku nevysvetlíte, vy deti sa učia modelovaním, čiže to, čo vidia, čo robíte. Darmo mu budete hovoriť, že maminka ťa má rada, on nemá ten rozum vyvinutý tak, aby všetky veci pochopil. To ako keby ste v krčme prišli a za, vysvetľova, začali vysvetľovať chlapom mriežky a prečo chlasú, tak vás vyhodia prčmi oknom. <laughs> Takže takto fungujú aj deti, že oni to nepochopia, ale vy máte byť chápaví a vedomí. No a v tomto prípade je aj odpoveď Uh, pre Mariana, že vy keď máte takéto čarovné deti, tak je jasné, čo tá ruka naznačuje. Takže karpálny E, túlenie, určite správna odpoveď. Karpacký. Karpacký. Čiže karpacký túlenie. Túlenie <laughs> je lachtan. <laughs> Mal by to byť. Odpoveď, lebo tá, to naznačuje, že tam zase v tom živote musím urobiť nejakú formu transformácie a nie je to o tej ruke, ale je to o živote a tie deti to zrkadlia, lebo to je to, čo potvrdujem rodičom a preto ja chcem ísť smerom budovať školu, lebo pozrite, aké neuveriteľne deti sa rodia. A potom pozrite, čo sa s nimi stane, že dneska 50% detí, ktoré sú v základných, stredných školách, majú depresie, čo ako, ako fakt mi vysvetlíte, ako je to možné pri takých číslach, čo tie deti majú. No odpovede je jednoduchá. Tam stravovacie zvyklosti, životný štýl, návyky, mobily, nevenovanie sa deťom, to všetko spôsobí takýto chaos, preto to ja už mám vymyslené, ako to zmením a budem to šíriť a rozhýbavať tie veveričky, lebo ak neurobíme nič a naše deti nereštartneme, tak tento, zru, tento svet sa zrúti ako domček z kariet. Hmm. Ten lachtan je uškatec. Po slovensky. Nie je leň. To len tak ako doplnok. V každom prípade je to v podstate takmer posledná informácia z aktuálneho vydania tajomstiev zdravia a sme tak vo finále 367, ktorá patrila dátumom. Dnes sme ich teda 19 poriešili, čo je pekné číslo. no večernú reláciu, to sme prekonali len tým maratónom, ale zase na druhej strane to bol dlhší samozrejme. Takže... A, a toho, toho Jozefa rátaš za dva? Rátam za dva, áno. Jasné. A dvojičky? A dvojičky za jeden. Pri roke máme 20, už je to <laughs> No, v každom prípade ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili opäť dôveru. Snáď boli uspokojení prípadnými verziami odpovedí a keby chceli nejakú doplnkovú položiť, tak budeme na to opäť čakať na tej istej adrese, kam poslali aj tie aktuálne otázky. Pán Planeta, vám som posielal už aj e, tých z maratónu. Prišlo vám to? Prišlo, prišlo, len Výborné. to budem zlesniť ešte. Nie, v pohode, ja, ja no. len, že či to prešlo, aby sa to niekde nestratilo na ceste. Nie, nie, ja to radšej neotváram, lebo keď to otvorím a otvorím to takto večer, ano. tak sa to môže zamotkať, takže si to nechávam, ale budem to posúvať, lebo ešte som uh, na niektoré veci dokončoval. No a zase zoberte si, aké ne neuveriteľné môže byť slovo, lebo keby sme chceli, že tu nemáme robiť reklamu, tak niekto povie, veď ale Kršiak robí na poisťovnú reklamu v Slobodnom vysielači a ešte na takú komerčnú. Ktorú? No veď ste povedali, že ďakujeme vám za dôveru. Takže... Aha, takto. <laughs> Áno, mohol by to niekto brať aj takto, no. Lebo potom vznikne nejaká u, uh, unión, uh, skupina, ktorá bude proti vám rebelovať lebo všeobecne e, robíte veci, ktoré sú proti e, celkovému e, postaveniu našej spoločnosti. A už tu máte reklamu na, na tri poistné... Áno, pekne ste to pre, preretiaskovali. Áno, preretiaskoval. Pri mojom dnešnom trošku uh, uh, slovnom malom deficite, ale tak jedna z vecí je, že ja od 8 rána idem do, takto len s obednou a večernou prestávkou, lebo som rozýbal jeden projekt, takže teraz mám trošku viacej mm -hmm. komunikácie s ľuďmi. Tak to celkom dávam, na tých pár hodín spánku. Takže. Dobre, tak ideme teda, aby sme ten deficit nemali veľký, ideme to dnes uzavrieť, ďakujeme teda, už poslucháčom bolo povedané, tak poďakujem sa aj Miškovi do Žiliny. Tak ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne, Miško. <laughs> <laughs> tak to vyzerá Olen Jangovi. tu, máte, tu máte v krásnom prevedení, ako vyzerá Jangovi Olen. Idem poďakovať Miškovi a on čaká, tak ďakuj, nie? Ďakujem. No, idem poďakovať. Prišlo mi mi to ako vtipná reakcia, takže ďakujem ja, že som mohol tu byť dneska. Pozdravujeme tvojich andulákov. Áno, dneska boli veľmi slušní, tichučky a, a pusy pozrieť, či ešte žijú, alebo čo. a budeme sa tešiť zase o 4 týždne, to bude už marec, zase si zoberme, že teraz je už február a pred chvíľočkou sme sa rozbiehali do nového roku. Ale dneska nám tu snežilo, akože ešte stále je to tak, tak, tak, taká tá zimná atmosféra. Mm. No, niektorí ľudia sú takí, že majú rozložený vianočný stromček celý rok, lebo povie, to aj tak nestihnem schovať. A každý deň a... budú Vianoce. Áno, áno. No. Takže Miško, Dobre, ďakujeme ja ti teda pekne. Učím na 4 týždne a do počutia. Áno, do počutia, dobrú noc. Pán Planeta, aj vám ďakujeme veľmi pekne a budeme sa tešiť zase my na budúci týždeň v stredu predpoludním. Áno, áno. Takže ja ďakujem veľmi pekne za otázočky, za podnety a myslíte na to, že účel týchto relácií majú byť uh, trošku múdre a trošku zábavné. Takže to vždy plus minus naplníme a ak by niekto chcel reklamovať, tak musíte si uvedomiť, že my od začiatku hovoríme iba trošku múdry a trošku vtipný. A to som niečo chcel, nevadí, budeme sa teda počuť v stredu a ďakujem veľmi pekne. Aha, už mi prišla myšlienka. Mm -hmm. Ďakujeme veľmi pekne aj za vaše vtipné reakcie. Vyčistím žalúdok jednému môjmu známemu, ktorý mal písať. A nenapísal. a nenapísal, takže lebo to sa ešte týkala maratónu, takže mm -hmm. som zvedel, že, že možno do v stredu napíše. A ďakujem aj za Janke za básničky, aj za vaše eh, vstupy a hlavne myslíte na to, že každý takýto, či už váš vstup taký, že vtipný, zamýšľajúci, humorný, alebo samozrejme váš príbeh môže pomôcť a zachrániť niekomu život, lebo Slobodný vysielač počúva veľké množstvo ľudí, takže aj vy môžete prispieť k, kvapkou k tomu, aby tento svet fungoval inak, lebo more sa neskladá, z, more sa skladá z obrovského množstva kvapiek, takže ďakujem veľmi pekne všetkým a počujeme sa v stredu. A tak. samozrejme by slobodnému vysielaču veľká vďaka. Dobrú noc vám želáme a z Banskej Bystrice sa lúči Peter Kršiak. Dnes to bolo aj o pesničkách Howarda Bellamyho, keďže má 80 -ku a tak si ho ešte pripomenieme v jednej skladbe a inak dobrú noc. When I'm away from you, well I can't stay still. My thoughts won't move from the way I feel. It happens senses gone.